Panos présente les feux du four. Ah, ça tourne, un hein, donut Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. till the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by That's what I hear when you're by my side. Ooh, yeah, that's what I hear. Justin qui s'en est allé. Vous le retrouverez demain, évidemment, sur Radio Contact et h Soyez les bienvenus, le 16-20 commence maintenant sur Radio Contact, il est 16h. Mise à jour activée. Are you ready for this? Le 16-20 démarre maintenant. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bah ouais, vous êtes ici chez vous évidemment comme tous les jours entre 16h et 20h, eh et bien on vous ramène à la maison, on vous fait une sorte de mise à jour de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux euh, ici ou ailleurs et puis euh, bah voilà, avec une équipe, on peut dire euh, au top du top. Hein. On peut <laughs> pas, on peut pas rêver mieux. Hein, c'est vrai. Hein. Donc euh, Nathan qui est en train de faire euh, euh, voilà le nettoyage de son bureau. Ah il y avait des feuilles partout là. J'ai tout viré. Des feuilles. Ah, ah tu sais ce que c'est c'est l'accueil la feuille des gommettes. À partir d'aujourd'hui, eh ben celui ou celle qui commet une faute ou qui fait bien son boulot aura droit à des gommettes. ça et alors, ah, plus il y a de gommettes, plus il y aura évidemment de bonnes notes et à la clé peut-être. Des augmentations une reconduction de contrat. Ah, ah. ah. <laughs> Eh, C'est pas mal quand même, hein ah, ça, ça, motive, motive. bon, on est là aujourd'hui pour vous parler évidemment de plein de choses, euh, comme une boisson, j'ai bien dit une boisson, pour s'endormir. Alors, si vous avez des problèmes d'insomnie, si vous êtes un petit peu stressé, ce qui peut arriver, je peux vous comprendre. Alors là, il n'y a pas de souci. Euh, eh bien, euh, ça y est, elle sera commercialisée prochainement. On reviendra également sur euh, vous qui êtes dévoré par les moustiques. Alors, c'est pas encore vraiment la oh. saison en Belgique et pourtant, certains arrivent déjà avec quelques gourmes le matin. C'est le cas de Nathan. Hein. Ah oui, non, mais tout le temps. C'est vrai. Hein, et alors, que se passe-t-il lorsqu'on n'éteint pas son GSM dans l'avion en tout cas, c'est interdit, mais on va savoir pourquoi. Ah, en phase de décollage et d'atterrissage. Oui, voilà, oui. Exactement. Ah, bah, je sais pas. Moi, en tout cas, c'est quelque chose. Euh, quelque chose. Qui t'interroge, quoi. Euh, exact. <laughs> voilà. Euh, bon, on aura également le concours Tomorrowland, ça vous le savez. On est présent sur les réseaux sociaux, ça vous le savez aussi. Et puis là, voici Emma Bale, Milo. On vous attend sur Facebook, Twitter, vous tapez David Antoine ou Radio Contact. Allez, les voici, soyez les bienvenus. Emma, You will need a helping hand. They say, Am I you're so way too young? Just be quiet, bite your tongue. Maybe I should listen to the ones who say there's only black and white and only one right way. All I need is time to figure this all out. And say, Emma, you will make it far. But only by being who you are. So I say, let them talk and don't be shy. Emma, keep your head up high. I no longer listen to the ones who say there's only black and white and only one right way. Give me some time and I'll figure it all out. saw be hitting the club tonight, then you gotta make sure that you're looking right. Getting all dressed up with a fresh haircut. And if your peeps intend on staying around yours tonight, you can jump into a cab, there's no need to drive. Keep your glass filled up, do feel no pressure. tonight it's alright. If you're feeling lucky, might find yourself somebody tonight, yeah. going to just set it off, think it off head on to the dance floor, yeah. Stand up, everybody, get up now, move your body. Straight up, we're having a party. Cause tonight'll go all the way. That's cool with me, like a cool girl. Come chill with me, we'll pull up to the after party. Cause tonight we're going all the way. Now the DJ's on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shake it up fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. And I messed cause we all came in a party tonight. Party, party, now everybody's out on the floor. Yeah. Just party on, party on. We all came here to party. but The drinks don't stop till six in the morning. Then on to the after party. body. We're having a party. Cause tonight we're going all the way. Oh, that's cool with me. Girl, come chill with me. To the after stops at the break of dawn. We'll grab our coats and make our way up to the door. If slow jams you pull them back to mine for sure. We'll have an after after party. Yeah. David, All the Way, c'était sur Radio Contact. Content de vous retrouver en tout cas, on est ravis d'être là jusqu'à 20h. 16h20. David sur Radio Contact. a le stagiaire là, Julien. Et, Julien, comme il se la raconte déjà, 15 hein, ans, euh, euh, le mec, mais viens t'installer, non, j'ai pas envie qu'on voit sur les caméras, je comprends <laughs> euh, mon image. Julien, tu viens t'installer comme tout le monde Attends, mais t'es fou quoi alors Julien qui a fait un stage de un jour, hein, il faut savoir. et puis là, là, Julien, tu veux venir Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, ça va Le blasé. Ouais, tu peux parler près du micro hein, si tu veux. Alors, comment était l'expérience hier Comment ça s'est passé pour toi euh, C'était bien. Ok, on t'a pas forcé à le dire Non, tu le penses vraiment <laughs> Oui. Ok, super. Bon, euh, donc, excuse-moi de t'avoir dérangé en tout cas, euh, Julien. Euh, tu vas nous faire tester quoi dans un instant, toi Des freelance skates C'est quoi C'est euh, une sorte de skate coupé en deux. Je vais juste essayer. ouais. Ok. Ça a l'air dur. Hein. Ça a l'air Déjà, sympa. le skateboard, ça va pas, alors. Ouais. Euh, euh, <laughs> Julien, t'es dans quelle école, toi Je suis à l'école européenne. D'accord. Ici à Bruxelles Oui. Ok. Tu veux saluer tes copains ou alors t'en as pas non, j'en ai pas. Ok, d'accord. <laughs> ok, c'est cool. J'aime bien. Là, je préfère. Là, je préfère. Bon, allez, on s'intéresse à ce qui s'est passé hier dans la mise à jour. On a parlé de voyage sur Mars. Hein. Euh, ce sera bientôt possible. On a appris que les femmes aimaient les hommes barbus. Ah, tu verras ça, Julien. Et puis, on a découvert que la tendance de l'été, c'était les glaces au vin. Écoutez ce que vous avez peut-être raté. Tiffany nous dit justement sur Twitter Ma mère veut m'emmener voir Conjuring 2 par terre de rire, donc PTDR. Je vais mourir dans le ciné. Donc euh, c'est vrai que moi, c'est pas mon style. Euh. Moi, j'aime pas, moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop donc. qu'est-ce puis, euh, ce tu par, terre de rire, je trouve ça Par terre de rire ah, C'est pas péter de rire Péter de rire, oui, partout, oui. Et puis. <laughs> Il est énorme. Par terre de rire Et puis un numéro. Par terre de rire, donc PTDR. On parle des glaces Ouais, bah oui, des glaces, mais alors comme tu disais, c'est pas des glaces euh, pour enfants, hein, euh, et c'est des glaces à manger avec modération, puisque ce sont des glaces au vin. <laughs> Des glaces au vin, Des glaces ah au vin, c'est la nouvelle tendance que tu peux choisir chardonnay ou alors euh, un bordeaux ou un vin blanc. Enfin voilà, t'as Alors est-ce que la glace peut être bouchonnée Ah, c'est une bonne question. Bah a priori oui, si le vin que tu utilises est bouchonné, la glace aura un goût bouchonné. 2018, donc à partir de 2018, des vols iront en direction de Mars. Et puis, euh, quelques années plus tard, en 2024, le premier martien ira. Toi. Ah, je te jure, j'aimerais tellement. Alors, euh, si c'est pour revenir, hein, parce que euh, voilà, c'est un petit peu compliqué. Hein. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'ils vont établir une colonie sur Mars. Je trouve ça génial. On est vraiment dans la, science-fiction. Voilà, une colonie de vacances. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Ah bah oui, moi, j'imagine, hein, rien d'autre. Alors, figurez-vous que la barbe est tendance, si vous en avez une il y a certaines règles à respecter pour qu'elles soient vraiment top. Eh bien oui, euh, des femmes ont noté le niveau de barbe idéale. Alors elles avaient le choix entre des photos d'hommes rasés de près, euh, une barbe de trois jours, une barbe de dix jours ou une barbe d'un mois. Et alors, leur préféré, les hommes qui étaient les mieux notés, eh ben oui, c'est ça, trois jours. Bravo David c'est le côté un peu, euh, tu sais, aventurier, bad boy. Alors, je vous explique, moi j'étais à 4 jours hier. Euh, donc je suis euh, de nouveau rasé euh, proche, mais à 1 mm. ça fait deux semaines et j'attends toujours. Dans deux jours, tu vas emballer. Dans deux jours, dans deux jours, c'est Ça dure deux jours et en plus, dans deux jours, c'est le week-end. Par terre de rire, donc PTDR. Allez, retour au live. La suite, c'est Imani. Et don't be so shy. Soyez pas timide, on est là jusqu'à 20h, soyez bienvenus. voulez voir Thibaut plonger sur un grand écran Voir Kevin dribbler en High Dynamic Range Voir Christian marquer en Ultra High Definition Les Belges sont prêts pour le foot. Et nous aussi chez Vandenborg, avec les toutes dernières technologies pour la meilleure expérience visuelle. Venez choisir votre TV et emportez-la directement, ou faites-la vous livrer dans les deux heures, ou commandez-la aujourd'hui sur vandenborg.be et elle sera livrée et mise en service gratuitement demain. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Radio Contact et RTL TVI présentent Christophe Maé au concert. Le 21 avril à Forêt Nationale. Ses nouvelles chansons et ses plus grands succès. Christophe Maé. lattrape tour. Je Le vendredi 21 avril à Forêt Nationale. Info et réservations 0984 900 50 centimes la minute et sur next-step.be. Cette semaine chez Lidl, 33% de réduction sur les fraises, soit 1,99€ les 500 grammes. Donnez ces bons fruits à vos enfants maintenant, parce qu'en regardant le foot, ce qu'ils vont dévorer, c'est pas des fruits, mais des frites.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 Thank you. assez sexy, hein, je dois dire. Hein. C'était sur ah, Radio Contact, évidemment. Euh, c'était quoi euh, J'allais dire Vasali, je sais pas pourquoi. C'est <laughs> Imani sur Radio Contact. 16h20h. David sur Radio Contact. Vous avez fait une blague mais non, mais ça nous. Ouais, ok. j'ai bien compris. J'ai compris. L'humoriste. Exactement. Exactement. <laughs> Bon allez, euh, Nathan, Lucille, on est tous les trois dans ce studio, hein, donc il y a moi-même. David Antoine. <laughs> Euh, <laughs> on est là avec vous jusqu'à 20h évidemment pour vous ramener. Euh, merci encore une fois de plus pour euh, les photos avec les pots de sauce euh, ah de la 16-20 Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a de ça quelques semaines, parce que vous êtes nombreux, hein, on est nouveaux à, nous retrouver ici. Il y a quelques semaines, on a envoyé le premier paquet de frites dans l'espace. Alors projet totalement belge, on peut le dire, surréaliste. Et pourtant, le, paquet de frites est arrivé à 37 km d'altitude. Alors pour cette occasion, nous avions hein. créé spécialement une sauce qui s'appelle la 1620 et que vous Trouver dans pas mal de magasins. J'en voulais hier. C'est vrai J'en ai plus trouvé, j'en voulais absolument. Ah, on <laughs> est en train de réfléchir si on va refaire un petit, un petit refill. Comme ah, on dit. cool. 3000 pots étaient disponibles dans ces euh, grandes surfaces, ou les plus petits aussi. Et euh, voilà, vous nous envoyez de temps en temps euh, des, photos avec bah, votre paquet de frites et, la 16-20. Alors Nathan, est-ce qu'on a d'autres messages Un petit message de Michael Le Serin qui dit bonjour, je voulais savoir s'il y avait encore des places pour la Tomorrowland. Oui Merci et bonne ah, après-midi. bien sûr, on aura l'occasion de vous offrir peut-être aujourd'hui des places pour Tomorrowland. Vous le savez, c'est le grand événement qui se déroule déroulera fin juillet. Tout à l'heure, on vous en parlera en long et en large et restez bien fidèles à Radio Contact puisqu'un code sera peut-être diffusé aujourd'hui. Autre message. Oui, un message de Sophie qui demande, enfin qui dit plutôt, je veux redevenir étudiante pour juste passer du temps à m'éclater avec vous le 16-20. J'en parle à mon patron dès demain. Ah, on va expliquer ça. Ah oui. ouais. puisqu'on va vous offrir le meilleur job étudiant je vais dire de l'été, mais de votre vie, on dire. Le meilleur job étudiant ce sera chez Radio Contact. On vous en parle dans un instant également. Avant ça, eh bien, place à la musique et aussi à l'infotrafic. C'est moi, Hip Les Diables Rouges ne trembleront pas devant les Irlandais. Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Radio Contact et RTL TVI présentent Christophe Maé au concert. Le 21 avril à Forêt Nationale. Ses nouvelles chansons et ses plus grands succès. Christophe Maé. L'attrape-rêve tour. Le vendredi 21 avril à Forêt Nationale. Infos et réservations 0984 900 50 centimes la minute et sur next-step.be. ce que je laisse, c'est à contre-coeur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme bon le Ce sera debout. Mais il faut s'en aller quand il le faut. que la jeunesse est faite d'erreurs, qu'on en paye un jour les revers et contre Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert qu'on meurt, sans avoir vécu ses rêves, même les plus fous. Quand un bon levis vous ouvre à l'envie, on ne va loin que jusqu'au bout. Qu'importe ce qu'on dit. plus rien mousquetaires sur Radio Contact de mes propres ailes. C'est ce que vous avez entendu. Euh, là, je peux vous dire qu'on a eu un, stagiaire il y a quelques instants qui est passé, euh, Julien, pour nous faire tester un skateboard assez. Euh, est découpé en deux, C'est incroyable, c'est juste extrêmement compliqué. Pas pratique du tout. Non, <laughs> c'était pathétique, en hein, démonstration. C'était pathétique aussi. Et puis là, on est déjà en train de nous parler de la rentrée. Hein, c'est Joseph euh, qui s'occupe de la com ici qui, vient nous parler déjà de la rentrée. Mais deux secondes, on termine seulement les examens, quoi. Viens pas nous parler de la rentrée. C'est vrai qu'on dirait qu'on est un peu au mois d'octobre là. Oh, euh. Mais bon, on va quand même le faire parce qu'on est gentil. Allez, dans un instant, on va revenir avec euh, la suite, à savoir l'infotrafic. L'infotrafic. On a deux accidents à vous signaler. L'accident sur le 429 à hauteur de Froyenne en direction de la France. La circulation est ralentie et la bande de droite est obstruée. Et puis un autre accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Waterloo avec de forts ralentissements également. Soyez prudents. Merci Lucille. L'infotrafic avec vol retardé, voyageurs dédommagés. Comptez sur l'assistance voyage Touring. demain matin. Commencez la journée avec le Good Morning sur Radio Contact. Alors écoutez, pour le moment, la situation est plutôt calme sur les routes. Euh, ce serait encore mieux si mon truc ne plantait pas complètement, mon ordinateur. Parce que, là, je son écran tout blanc. je me dis qu'est-ce qu'elle va nous dire là. Voilà, c'est juste <laughs> génial. Alors il y a Flash qui ça. Ouais, c'est tout. Il n'y a plus rien. Bon bah écoutez, euh, n'hésitez pas à nous signaler s'il y a quoi que ce soit sur les routes, étant donné que mon ordinateur a décidé de ne plus fonctionner. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix. In the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Mika, en concert avec Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Écoutez Radio Contact sur radiocontact.be et retrouvez la liste des derniers titres diffusés sur notre antenne. We got it. Les vendredis et samedis soirs. Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. Contact R&B. 100% R&B. tous les vendredis et samedis soirs. Minuit, 2h du mat. It's Contact RB. sur Radio Contact. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. Contact. Contact. Go, go, go, go. Sur Radio Contact. You make me feel good.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 Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Contact News. Avec Valérie de Winter. Bonjour Valérie. Bonjour David, bonjour à tous. L'une des deux boîtes noires de l'avion d'Égyptaire a été récupérée, annonce faite par la commission d'enquête égyptienne. Il s'agit de l'enregistreur de voix qui concerne donc les conversations dans le cockpit de l'Airbus qui s'est abîmé en mer Méditerranée le 19 mai. La boîte a été retrouvée en morceaux, mais les enquêteurs ont apparemment pu récupérer la partie qui contient la mémoire. Les recherches se poursuivent pour retrouver la boîte noire qui contient toutes les données techniques du vol. Qu'en est-il du plus grand piétonnier d'Europe La ville de Bruxelles est en train de faire le point alors qu'on apprenait ce matin que le Conseil d'État estime qu'il doit être suspendu ou au moins réduit. Un avis que la ville ne tient pas à commenter avant de l'avoir analysé. Ce qui est sûr, c'est que le piétonnier est maintenu car selon le bourgmestre, il garde sa cohérence. Des aménagements vont néanmoins être réalisés. Il y aura par exemple une deuxième voie de circulation place de Brouquer le long de l'hôtel Métropole. Lancement de la première phase du chantier fin août en principe. Ambiance studieuse pour 150 000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils passent depuis ce matin les épreuves certificatives externes, le CEB pour les 6e primaires, le CE1D pour les 2e secondaires et le CESS pour les rétos. Pascal Ourmand s'est rendu ce matin dans la salle d'examen des 6e primaires de l'Institut Saint-Angélus à Bruxelles. Vous glissez la feuille de brouillon à l'intérieur. Dans cette école, 38 élèves se penchent ce matin sur les premières épreuves du CEB, savoir lire, savoir écrire et et solide figure, avec de bonnes surprises pour Tatiana et Samuel. C'est quand même pas si dur que ça finalement. Ce qui est plus compliqué, c'est euh, la lecture. C'est pas trop mon truc. C'est pas trop compliqué. Il y a des questions, on n'est jamais sûr, mais euh, ça rassure un peu quand même. Car certains étaient très stressés avant de commencer. J'avais un peu mal au ventre avant l'épreuve parce que je stressais. on n'a pas envie de rater. Euh, on espère avoir les bons points. Leur institutrice, Elisabeth Delsoir, est confiante. Ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas eu de grande surprise puisqu'on a fait beaucoup d'entraînement en classe. Pas question pour elle de se croiser les bras cet après-midi jusque mars dix jours de la dernière épreuve. Ceux-ci sont consacrés aux corrections. Le directeur Philippe Priels. Donc nous recevons via l'inspection les critères de correction, euh, les critères de cotation. Ça permet d'avoir une objectivité maximale, les enseignants ne corrigeant pas les épreuves de leurs élèves. L'an dernier, 93% des élèves ont réussi en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une députée britannique dans un état critique après avoir été blessée par balle dans le nord de l'Angleterre. Joe Cox, 41 ans, élu travailliste pro-européenne et mère de deux enfants, aurait également été poignardé. Une agression qui survient en pleine campagne pour le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Le camp pro-européen britannique annonce la suspension provisoire de sa campagne. L'Euro de football avec Angleterre, Pays de Galles depuis 15 heures au stade de Lens. Le score est de 1 partout. Ce sont les Gallois qui ont ouvert la marque avec un but de Gareth Bale. L'égalisation anglaise est venue de Jamie Vardy. Il reste un petit quart d'heure de jeu. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. Bon, pour la météo, c'est gris, nuageux, pluvieux. Et orageux, effectivement. Des averses orageuses localement intenses jusqu'à 20 degrés au thermomètre et les mêmes conditions pour demain, David. bon, allez, on continue, nous, avec eh bien, une boisson pour s'endormir. Un nouveau produit qui va faire parler de lui. Radio Contact. Some people want me to be heads or tails. I say no way, try again another day. I should be happy, not tipping the scales. I just won't play, letting my life get away. I'm no fool, no, I'm not a follower things as they come if they bring me down. Life can be cruel if you're a dreamer. I just wanna have some fun. Don't tell me. you got nothing to prove. I'm no fool, no, I'm not a follower. I don't take things as they come if they bring me down. Life can be cruel if you're a dreamer. I just wanna have some fun. Don't you know you like your body drives you insane. You know you like your body drives you insane. You know you like it, but you're scared of the shame. What you want, what you gonna do? You know you like your body drives you insane. Radio Contact, you know you like it. Euh, c'est bien ça. Allez, on était avec vous évidemment jusqu'à 20h et on parle maintenant d'une boisson pour s'endormir. Est-ce que vous avez des problèmes pour, pour vous endormir pardon Justement, ah c'est plutôt. Euh, réveillé. par exemple, hier j'ai pris une petite boisson énergisante pour bosser bien tard, mais euh, donc du coup j'avais pas besoin de boisson pour m'endormir. Non, d'accord, mais la, question était est-ce que tu t'endors facilement <laughs> Ah oui, oui. D'accord, ok, merci beaucoup pour la réponse. Non, j'aime bien parce que est-ce que tu t'endors facilement Non, non, parce que moi, tu vois, j'ai pris une boisson pour travailler un petit peu plus longtemps et tout, donc voilà, non, est-ce que tu t'endors facilement oui. Ah, euh, Et toi, David euh, Moi, écoute, hier, euh, catastrophe, je n'avais plus mes médicaments. Mais alors. Ah <laughs> le, mec. non, non, ce que c'est que je prends, euh, je prends un truc pour les allergies. Et alors, comme je n'avais plus le truc pour mes allergies, ça m'a stressé. Tu comprends Je comprends. Et en plus, les trucs pour les allergies, ça a tendance à endormir justement. Ah ben tu ne les avais pas, donc tu avais plus de mal. Exactement. au-delà de tous les antidépresseurs. Bien sûr. Alors, euh, <laughs> <laughs> Alors là, on a une boisson qui va te permettre de bien t'endormir, ah, David. super Encore mieux que la tisane de grand-mère, c'est l'eau de sommeil. Ça s'appelle la ah. Glasso Sleep Water. C'est une potion magique signée euh, Coca-Cola. Alors comment ça marche En fait, il y a une molécule à l'intérieur qui s'appelle la L-théanine qu'on trouve notamment dans le thé vert. Ah, ils ont pris cet extrait euh, du thé vert, ils l'ont mis dans, de l'eau. Alors, ça a un effet opposé à la caféine. Au lieu de t'exciter, ça va te calmer. Il n'y a pas de dépendance derrière euh, Normalement, non, j'espère, mais ça vient de sortir. Donc, euh, peut-être que d'ici quelques années, on sera tous accro à ça, je ne sais <laughs> pas. Alors, quel goût ça a Eh bien, ça a le goût de pêche. Voilà, donc ça a l'air très bon. On n'a pas pu encore tester parce que pour l'instant, ça ne se trouve qu'en Asie. mais j'imagine que ça va se développer. D'accord, c'était une boisson qui a été rachetée par le groupe qu'on connaît bien ou alors une boisson qui a été développée par ce groupe Non, je crois que c'est eux qui l'ont développée. Ok, donc Glacéo a disponible disponible prochainement. Et puis si vous allez faire un petit tour du côté de l'Asie, et eh bien tenter l'expérience pour peut-être dormir euh, merveilleusement bien. En parlant de boisson, l'autre jour on avait parlé de, du vin bleu, j'en ai ah commandé. Ah, bah si, on en a parlé hier quand t'étais parti. Il arrive lundi, ouais. Ah bah, on a commandé l'autre jour, ouais. Oui, on en a parlé, hier, pour dire que t'allais recevoir. Donc voilà, on va recevoir et on va en parler justement euh, euh, de vin de couleur bleue et on le testera naturel avec modération évidemment. Restez là sur Radio Contact. Pour moi, le match ne commence pas avec non, t'as raison. il ne commence pas non plus avec. Tout à fait d'accord. Il ne commence même pas avec. Quel merveilleux mouvement d'attaque en ce dé. Non, pour moi, le match commence. Avec mon Coca-Cola bien frais. Pour moi aussi. Envolez-vous d'un clin d'œil de votre chaise de bureau à votre transat avec Jetter. Réservez maintenant votre last minute et profitez de réductions jusqu'à moins 50% sur vos vacances d'été à Kos, en Bulgarie ou en République dominicaine. Allez vite dans votre Jet Air Center chez votre agent de voyage Jet Air ou sur jetair.be. Jet Discover your smile la question du jour de Pizza Hut. Citez-moi 5 qualités du menu tout compris de Pizza Hut le jeudi. Une entrée, une pizza au choix, un dessert, une boisson de 10 euros. Exact Aujourd'hui, dans les restaurants Pizza Hut, une entrée, une pizza au choix, un dessert et une boisson pour seulement 10 euros. Comment bien acheter quand... On voit la vie en rose Alors on aime forcément le rosé. Oh oui Et on va chez Deleuze. Jusqu'au 29 juin, à l'achat de 3 bouteilles de rosé de 75 centilitres identiques ou différentes, la quatrième est gratuite. Deleuze acheter, bien manger. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Et qui dit rosé dit barbecue, avec les délicieuses viandes de l'aise. Phare anti-brouillard avant Oui. Système téléphone main libre avec commande vocale Fortink Oui. Climatisation Oui. Que demander de plus Le prix Ford Fiesta Business Class. En juin, conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. I'm only one call I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, know you're not alone. I'm only one. Exactement, ça se gagne maintenant sur Radio Contact. Vous allez pouvoir et eh bien tenter votre chance. Il y a eu déjà deux gagnants. Oui. Alexandre Jamal. le début de cette semaine. Ces deux personnes sont reparties avec des accès pour Tomorrowland. Le premier, Alexandre, avec euh, deux passes pour le, vendredi, euh, l'ouverture de Tomorrowland. Et puis euh, Jamal, hier, a décroché, on peut dire, oh. le jackpot, ah puisqu'il est reparti avec les trois jours à Tomorrowland, plus l'accès à Dreamville. Alors, je sais que vous trépignez d'impatience à l'idée de découvrir le nouveau code du jour. Il va peut-être s'afficher prochainement sur les pages Facebook de Radio Contact ou celle de David Antoine. Alors, allez faire un petit si vous avez le code, envoyez-le par SMS et ensuite, attention, écoutez bien la radio puisqu'on appellera l'un d'entre vous. Et si vous nous donnez le bon code et en plus de ça le titre qui a été joué juste avant, à ah vous eh ben, gagné. les superbes cadeaux. Bon alors je peux déjà vous dire, Lucille, Nathan et qui n'est pas là, on ira à Tomorrowland, c'est certain. On fera du live euh, depuis euh, l'événement. On a quand même euh, l'habitude maintenant. troisième année là. troisième année, hein. c'est fou hein. Ah, depuis 2011. Ah, exactement. Donc bah, voilà, on aura l'occasion de venir. oui, et moi depuis 2008. Tout le monde s'en <laughs> <laughs> et moi depuis 2008. et moi depuis 2011. Et moi ça fait trois ans. Ok très bien. Bon alors pour celles et ceux qui ont envie d'y aller, eh bien restez fidèles à Radio Contact puisqu'on est la seule radio à vous offrir ces merveilleux cadeaux. C'est moi, Hip Les Diables Rouges ne trembleront pas devant les Irlandais. Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. y a une autre opération, hein, évidemment. Euh, on va vous en parler dans quelques instants. C'est le meilleur job ah étudiant de l'été. Ça se passera chez Radio Contact. Vous allez pouvoir intégrer l'équipe euh, de la radio pour euh, eh bien vivre et travailler d'arrache-pied on peut dire, au développement de la station. Hein, euh, voilà. Alors, ça inclut évidemment un week-end à Tomorrowland et peut-être même euh, un petit séjour à, l'étranger. On en parlera. Il, y a le fait de rencontrer des stars aussi, euh, de pouvoir assister aux avant-premières ciné. et puis, bah, bosser, hein, vous savez, dans le 16-20, entre autres, puisque tous les jours, on sera à l'antenne durant les vacances. C'est bizarre, on a déjà reçu des, formulaires là sur, sur Internet. qui ont déjà trouvé l'endroit. Bah, allez ah, faire un tour sur radiocontact.be. Vous hein pourriez trouver déjà le lien, Le euh, lien qui sera euh, lancé officiellement ce vendredi. Bah, postulez dès maintenant et qui sait, vous rejoindrez la team de Radio Contact. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Allez, dans quelques secondes, eh bien euh, TV, oui, avec Thibaut Fasuletto. on va s'informer sur le média du soir, hein, de la télé, de l'image et tout le reste. Petit hein. écran. Voilà, petit écran ce sont les 50 jours de folie chez Auto5, avec jusqu'au 7 juillet. Waouh, un bon d'achat de 60 euros à l'achat de 4 pneus Michelin. Depuis 50 ans. Qui dit auto, dit Auto5. Dis-moi, Chuck, hein vous, les Angry Birds, vous avez le droit d'être content Non alors comment on va faire Faire quoi Ben quand je vous dirai qu'en ce moment, il y a une prime de reprise exceptionnelle et jusqu'à 50% offert sur les options de la Citroën C3 5 portes avec son immense pare-brise Zénith. Oh ouais les Angry Birds retrouvent leur bonne humeur grâce aux offres Citroën. Profitez-en pendant les journées portes ouvertes Citroën du 13 au 18 juin. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film uniquement au cinéma. Le spar de Mathieu. Ce soir, c'est moi qui cuisine. Mes beaux-parents viennent manger, alors... Euh, mais je ne suis pas stressé, hein. Parce que dans mon spar, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Du pain croustillant, des légumes frais, du poisson de qualité, et sans dépenser un argent fou. Spar Colruyt Group, toujours avantageux. Sony, la famille, c'est le plus important. J'essaie. Je parle. Tu te rends compte du temps que tu passes devant notre télé à regarder tes comédies de gonzesse. Ma papa. Alors que ta mère et moi, on pourrait regarder un film sur la famille. Ma papa, la maman, ça fait 10 ans qu'elle est partie avec Tony. Avec Canal Play, profitez en illimité de films, de séries, de dessins animés pour toute la famille pour seulement 9,99€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Abonnez-vous à Canal Play pour la première fois en Belgique sur vous.be. Canal Play est en exclusivité chez vous. Offre soumise à condition. demain matin. Commencez la journée avec le Good Morning sur Radio Contact. Alors écoutez, pour le moment, la situation est plutôt calme sur les routes. Euh, ce serait encore mieux si mon truc ne plantait pas complètement, mon ordinateur. parce que là, je vois son écran tout blanc. Oui, je me dis qu'est-ce va nous dire là Voilà, c'est juste <laughs> génial. Alors il y a Flash qui ça. Ouais, c'est tout. Il n'y a plus rien. Bon bah écoutez, euh, n'hésitez pas à nous signaler s'il y a quoi que ce soit sur les routes, étant donné que mon ordinateur a décidé de ne plus fonctionner. Radio Contact. Les vendredis et samedis soirs. Contact RB. C'est Contact RB sur Radio Contact. Contact RB. 100% RB. Tous les vendredis et samedis soirs. Minuit, 2h du mat. It's Contact RB. Contact RB sur Radio Contact. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. mami linda. tiempo que te ando buscando. In the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Radio Contact. Feel good. Check it out. Hey, this is Taylor Swift. Radio Contact. This is Justin Bieber. J'ai besoin d'oxygène encore à la semaine prochaine. Si le vent te ramène, j'ai pris froid hier. J'ai attendu des heures entières à marcher sur les toits. J'ai tant besoin de toi et moi. Je sais qu'on se on your now dans tes veines encore pour que tu te souviennes à l'amour, à la haine, tes envies d'ailleurs. Propager le feu dans les cœurs et courir sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Je sais qu'on se reverra avant l'hiver. someone for ya. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it bella. Gotta get Ooh, make it bomb, makes my body dance for you. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it bella. Gotta get Ooh, make it bomb, makes my body dance for ya. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it bella. Gotta get Ooh, make it bomb, makes my body dance for you. I wanna hear your breath just next my soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing. I wanna see you fight. Cause you are the real beauty of human rights. Ooh, que fama, que fama, que bella. Gotta get a ooh, que fama, makes my body dance for ya. Ooh, que fama, que fama, que bella. Gotta get a ooh for you. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile You can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, make it make it my make me life. Gotta get a ooh, make it goodbye, makes my body dance for ya. Gotta get a ooh, goodbye, make my body dance for you. Ooh, goodbye, my goodbye, my goodbye. Gotta get a ooh, goodbye, make my body dance for you. Ooh, goodbye, my goodbye, my goodbye. Gotta get a ooh, goodbye, makes my body dance for you. Ooh, goodbye, my goodbye, my goodbye. Gotta get a ooh, Nous News en région, il est 17h. We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. On n'a pas vu les limites. On n'a pas vu qu'on allait trop vite. Nous voilà devant l'inconnu. Et on fila des années-lumière de tout ce qui nous retenait hier, seul dans la nuit. On est seul dans la nuit. On n'a jamais voulu changer de route. Tous les chemins n'ont mené qu'à des doutes. Hasardons, regarde où nous sommes. C'est une autre saison qu'il nous faudrait pour de bon. Pour repartir, mon amour Juste une autre saison, juste une autre bonne raison de changer d'avis et de peau, de laisser l'amour nous prendre en main. So I've been needing you, and I know you believe in me too. We're in this game together, we're in this game together, and I believe in you, and I know you believe in me too. Je vous revois dans le rétroviseur J'entends la voix des jours meilleurs On a beau faire les morts Foncer tout droit dans le décor On se perd, on n'y peut rien On le prend un peu comme ça vient Fallait-il qu'on s'aime encore car c'est une autre saison nous faudrait pour de bon Pour repartir mon amour, le cœur moins nous. Juste une autre saison, juste une autre bonne raison De changer d'avis et de peau De laisser l'amour nous prendre au mot So I've been needing you And I know you've been needing me too We're in this game together We're in this game together I believe in you And I know you believe in me too We're in this game together We're in this game together So I believe in you wait for you. There's something the way you move. Et puis là, on s'intéresse à l'actu télé. On commence par les audiences. Salut Thibaut. Ouais, salut David. C'est la 2 qui est en tête hier soir avec le match de l'Euro France-Albanie, suivi par 642 000 téléspectateurs, soit 38% de part d'audience. RTL TVI avec sa nouvelle série Awake est deuxième avec 338 000 téléspectateurs et 23% de part d'audience. Très bien, bon, c'est euh, qui devrait prendre la tête du petit journal de Canal ⁇ et c'est assez euh, troublant. Et eh oui David, après le départ de Yann Barthez hein, pour le groupe TF1, et eh bien Canal a aussitôt annoncé que le petit journal continuerait à la rentrée, mais l'émission diffusée chez nous sur BTV va changer de formule. Et pour la présenter, Cyril Eldin est actuellement le favori. Alors il s'était fait remarquer euh, pour ses séquences impertinentes avec les politiques, c'était dans le grand journal. Cyril Eldin avait déjà remplacé Yann Barthès une fois, c'était le 30 mars 2015 à la présentation du petit journal. Ok, très bien. Puis on continue avec Camelot. Vous connaissez la série Eh bien, elle arrive bientôt au cinéma. Eh oui, David, la série qui dresse une vision décalée hein, de la légende du roi Arthur devrait arriver sur grand écran début 2017. Après six saisons à la télé, Camelot, le film, s'intéressera au retour du roi Arthur au royaume de Camelot dans le but de vaincre Lancelot, le chevalier du lac, et récupérer la Bretagne. Les fans de la série devront donc patienter encore un peu, mais l'équipe du royaume de Camelot ne devrait pas se limiter à un seul film. Une trilogie est en préparation. Ah oui, quand même. Merci beaucoup, Thibault on va continuer nous dans quelques instants avec euh, bah, l'infotrafic évidemment. Et puis, euh, si vous vous êtes souvent dévoré par les moustiques, eh bien, nous avons la raison, les explications. Ce sera dans un instant dans le 16-20. Gardez le contrôle sur tous vos trajets avec l'application Touring Mobilis. Téléchargez-la gratuitement pour toujours avoir sous la main les dernières infos par les spécialistes du trafic en Belgique. Touring, mobilisons-nous. Messieurs, dames, vous aimez les pommes de terre primeur, alors vous allez adorer mes pommes de terre spunta chocolat en provenance directe d'Italie. Elles sont à 9 euros la caisse de 10 kilos. Profitez-en. Intermarché, tout fini contre, la vie chère. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaire en magasin. L'été arrive, au travail aussi. Vos collègues partent en vacances et vous, vous vous mettez au travail. Le moment est venu de ranger l'entrepôt et l'atelier. Nous avons tout ce dont vous avez besoin. Des boîtes de rangement aux tables de pique-nique et des étagères aux ventilateurs. Rendez-vous vite sur manutan.be puis au boulot. Manutan, all you need with love. Il n'y a qu'une seule radio qui peut vous offrir Rihanna à Atlanta et Barcelone. Le concert de Puggy dans votre ville. Place on stage pour le concert de Beyoncé. Votre city trip à Los Angeles et New York. Et les tout derniers accès pour Tomorrowland. ready, Radio Contact. Votre radio. Ça, c'est Radio Contact. Et dès demain 6h, retrouvez le Good Morning sur Radio Contact. Radio Contact. Thought I could leave you, cause I felt my heart numbing. so deep, I closed my eyes and I just took off running. I turned around and saw the look on your face. so I stay, stay. But I I don't need you, you you and and should know that, baby. It'd take a miracle for for to really try change me. sorry the look on your stay. Yeah, yeah, yeah. sur Radio Contact. Après euh, l'info euh, télé Thibault, et eh bien on va s'intéresser à vous, hein. vous qui êtes dévoré par les moustiques. Euh, est-ce que ça vous arrive Ouais. Ah ouais, ouais. Ah, moi tout le temps, ouais. C'est vrai Je suis l'homme à moustiques Alors, il y a un truc quand t'es plus petit. Hein, et ça vous est probablement déjà arrivé. C'est quand tu es piqué, tu vois, l'entrejambe, quoi. Ah. Ça vous est déjà arrivé ou pas Non, non. Jamais Mais jamais arrivé mais je, pratique très peu le. <laughs> J'ai l'impression que c'est arrivé à tout le monde. Je pratique très peu le nudisme personnellement. Ah bah non, non, mais quand t'es petit, euh, tu vois, avec tu mets ton pyjama. Oui, non, mais non, euh. mais ça m'est jamais arrivé. Ok, bon, très bien. Qu'est-ce qui se passe alors euh Alors, le gros problème, c'est que tu te grattes sans cesse. Et donc, t'as vraiment l'impression d'être un porc. Ah oui. Tu comprends Ah non, je pensais. Donc, ça ah vous est jamais arrivé. <laughs> Ah, c'était ça, c'était les moustiques alors. <laughs> très bonne blague de Lucille. Très, très bonne blague. Alors là, comme c'est une bonne blague de Lucille, elle mérite une gommette. Ah oui je la, la première gommette. Alors, si vous êtes sur Radio Contact Vision. On a mis un, petit panneau. Hein. Euh, Lucille, Nathan et Thibaut <laughs> sont représentés. Lucille a droit à sa ah, première merci David. Et qu'est-ce qui se passe à la fin On gagne un truc ou Trois gommettes, il y a euh, du cadeau. Non non, allez, pas trois gommettes plus. Oh, trois gommettes, c'est pas mal. Bah, déjà, eh, hein, eh, attention, parce qu'il peut y avoir aussi des gommettes rouges. Ah. Et trois gommettes rouges. Ouf. Au revoir, merci. <laughs> Et bon week-end, voire même bonne année. Hein. <laughs> Donc, euh, ben voilà, bravo Lucie pour cette euh, bonne blague. Hein. On peut dire que j'étais un peu supporté, mais euh, allez, je suis content. Bon, dans un instant, on va revenir avec vos messages, évidemment, et l'actu trafic sur <laughs> trafic sur Radio Contact. J'aurais pu me mettre une gommette rouge là. Bonjour, pompe numéro 9 s'il vous plaît. Alors, au total, ça vous fera un maillot de cycliste, des sacoches et un vélo trek. Ah oui Super Faites un plein de 25 litres ou plus dans une station SO ou SO Express participante pour avoir la chance de gagner de fantastiques équipements cyclistes et des vélos. Rentrez le code indiqué sur votre ticket de caisse sur so.be slash fr slash cycling, soumis à condition. Maintenant, chez Colruyt, des tickets de cinéma gratuits. Achetez pour 30 euros de produits Coca-Cola, Jupiler ou Ola et recevez un ticket de cinéma Kinépolis gratuit. Conditions en magasin ou sur colreuth.be. Colreuth, votre garantie des meilleurs prix. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite okay. was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad. But I don't think they really understood when I said that I wanted to deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV the other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. <laughs> Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told know which place I'm from. I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice. When new friends only know a half story. That's why I always keep them tight and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said. J'adore, hein. depuis qu'on a parlé des gommettes, il euh, y en a qui arrivent en nous oh demandant euh, bah, notre disponibilité, puis il y en a une autre qui arrive en disant on a peut-être euh, une autre villa Radio Contact à Ibiza. Ils veulent des gommettes aussi. Ah, ils hein. veulent des gommettes hein. Pour l'instant, c'est Lucille qui est toujours en tête. Hein. Bon, Ça sera souvent le cas, je pense. Ouais, ouais. Lucille veut toujours avoir raison. Exactement. L'infotrafic. Alors toujours cet accident sur la E429 à hauteur de Froyenne en direction de la France. Deux camions et une camionnette étaient impliqués. La circulation est toujours fortement ralentie. Quelques ralentissements également sur l'E411 entre Bruxelles et Namur. Et entre Bruxelles et Anvers sur l'A12, comptez 20 minutes de temps de trajet supplémentaire. Bonne route. L'infotrafic avec Doudou oublié, Doudou envoyé, où que vous soyez. Comptez sur l'assistance voyage Touring. Radio Contact. Feel good. Let's and get it on. Oh, yeah. Chaque, samedi, 19h-20h. Les mix de contact. Les mix de Les mix de contact. Sur Radio Contact. Mika en concert avec Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Elle a gagné grâce à Radio Contact. Allô Oui, bonsoir, c'est qui au téléphone C'est Clarisse. Clarisse, t'as quel âge J'ai 13 ans. Clarisse, qu'est-ce que tu vas faire le 20 avril euh, Je vais voir les demandes. Tu gagnes la rencontre avec The Vamps <laughs> Je te le jure, ma Clarisse, c'est bon, c'est pour toi C'est Radio Contact avec des radios You know Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact Rejoignez dès maintenant la page Facebook de Radio Contact. Soyez informés des prochains concours et concerts. Ne manquez pas les posts feel good de vos animateurs. Découvrez des interviews, photos et vidéos exclusives et les coulisses de la radio. Connectez-vous sur facebook.com slash radiocontact. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Radio Contact en télévision. C'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Snow, canal 54. Les vendredis et samedis soirs. Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. du four. Oh, ça va vite Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Contact News. Avec Valérie de Winter, bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Il y a un accord du côté des chemins de fer. Les directions de HR de la SNCB et d'Infrabel ont accepté la dernière proposition des syndicats. Le texte sera formellement approuvé lors de la prochaine commission paritaire nationale le 29 juin. Sans attendre, la CGSP cheminot a déjà retiré son préavis de grève. Voilà qui met un point final à trois semaines de conflit. Alors les syndicats ont fait des concessions pour en arriver là. Marianne Rouge de la CSC Transcom, jointe par Pascal Ourmand. Au départ, la société voulait retirer un jour de crédit par 18 jours d'absence, toutes sortes d'absences. Et maintenant, nous sommes arrivés à un jour de crédit euh, uniquement pour les maladies. Et à cela, nous avons accepté de rajouter euh, la suppression de deux jours fériés extra-légaux. Un cette année-ci et l'autre en 2017. Alors par rapport aux mesures pour la productivité, la direction nous dit qu'elle est coincée par euh, les mesures d'économie du gouvernement. Euh, elle a bien voulu supprimer trois des mesures qui sont sur la table, mais pour le reste, euh, la bataille n'est pas finie et donc nous aurons encore d'autres choses à négocier à l'avenir. Le Premier ministre et le ministre de la Mobilité, François Bello, se disent satisfaits de ce compromis. Une bonne nouvelle selon Charles Michel pour la concertation sociale et les navetteurs. Du côté des prisons, fin de conflit, là aussi, le travail reprendra la semaine prochaine à Forêt et Andenne. Le piétonnier du centre de Bruxelles non seulement reste en place, mais son périmètre ne changera pas, il ne sera pas réduit. Comme l'affirmaient des rumeurs hier, la ville de Bruxelles a fait le point en fin d'après-midi sur les futurs aménagements. Yvan Mayor, le bourgmestre, a précisé que le projet conservait toute sa cohérence. Garde à vue prolongée en France pour trois proches de la Rossi Abala qui a abattu un policier et sa compagne lundi près de Paris, un crime commis au nom du groupe terroriste État islamique. Ce matin, une marche blanche à Magnanville où habitaient les deux victimes a rassemblé 2500 personnes, familles, amis, collègues et anonymes. Un nouveau billet de 50 euros sera mis en circulation au printemps de l'année prochaine. La Banque Centrale Européenne le présentera le 5 juillet. Rien de surprenant, les coupures de 5, 10 et 20 euros ont déjà été reliftés ces dernières années. David Goffin, qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Halle en Allemagne, le Liégeois a profité de l'abandon en plein match de son adversaire. Au prochain tour, il pourrait rencontrer Roger Federer, qui a déjà remporté ce tournoi à huit reprises. Le Suisse qui vient d'être sélectionné pour participer cet été à ses cinquièmes Jeux Olympiques. À Birmingham, Yanina Wickmeyer a quant à elle sorti au premier tour la Danoise Caroline Wozniacki. Enfin, à l'Euro de football, la victoire de l'Angleterre sur le fil face au Pays de Galles. 2-1, but de la victoire inscrit à la 92e minute. Les Anglais prennent la tête du groupe B. Dans une demi-heure, l'Ukraine face à l'Irlande du Nord et à 21h, l'Allemagne contre la Pologne. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Bon, la météo, ce sera pas mieux pour demain. Non, entre soleil et averse le matin. Ensuite, ça va se corser. On aura une alerte jaune aux orages à partir de 13h. Pas de changement côté mercure entre 15 et 19 degrés. Merci Valérie. Est-ce que tu te fais piquer par les moustiques alors, quand il y en a un, c'est pour moi. C'est vrai Ah ben, on va te donner une explication. Le pourquoi du comment dans un instant sur Radio Contact. Radio Contact Radio Contact sur Radio Contact. C'était euh, ben, This Girl. Ah, vous l'avez repéré cette demoiselle, hein. euh, celle qui est dans votre collimateur depuis euh, maintenant quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et vous n'y arrivez pas Patience, prudence, et comme dirait l'autre. <laughs> Bonne route peut-être la friend zone. Hein. Peut-être, peut-être aussi. Bon, euh, on s'intéresse maintenant aux moustiques. Les moustiques qui euh, nous mènent les nuits euh, vraiment très très dures, même les journées. Hein. toi, Nathan, tu t'y colles très très souvent. Ah oui, non, c'est vrai. dès qu'il y a des moustiques, un moustique dans la pièce, il est pour moi. Est-ce que tu as réfléchi pourquoi euh, on dit souvent que c'est ceux qui, qui, ont du sucre dans, le sang. Ouais, c'est vrai. J'ai toujours entendu ça aussi. Toi, Lucille, t'en as euh, Non, pas tellement. Enfin, voilà, ça m'arrive. Mais là, par exemple, je me gratte beaucoup, mais c'est parce que je pèle. <laughs> C'est ma peau qui parle. Ah oui, d'accord. mais toi, c'est plutôt les mouches, hein, les mouches bleues comme ça. ah Excuse-moi. on a tous remarqué quand même qu'il y a des gens qui attirent plus les moustiques que d'autres. C'est vrai. Alors, <laughs> maintenant, est-ce qu'il y a une explication Oui, il y a une explication. Alors, il y avait cette légende urbaine dont tu parlais, euh, Nathan, qui disait que voilà, on avait plus de sucre dans le sang. Et eh ben en fait, non, c'est pas ça. C'est une histoire de CO2. En fait, les personnes qui rejettent plus de CO2 se font plus piquer. Euh, alors, ça concerne qui Ça concerne les gens un peu trop enveloppés. Euh, ça concerne également les sportifs. Ah, mais alors aussi, il y a autre, il y a autre chose. Il y a une histoire de groupe sanguin. Si vous êtes du type O, non. Ah si. C'est ton, truc Ouais, c'est bien, Et ouais. Eh bien, ben, euh, eh ben euh, t'attires plus les moustiques. Voilà. Et alors, ça, marche également pour les gens qui boivent beaucoup de bière. Je sais pas pourquoi, mais les moustiques aiment bien la bière, donc... Euh, D'accord, donc euh, bah voilà, si euh, vous êtes sensible à tout ça, eh bien il y a peut-être une explication derrière le tout. Bon. Et pour les mouches. Ouais, et pour alors pour les <laughs> mouches, euh, bah, euh c'est un, peu compliqué, mais on va trouver une solution. On va pas te laisser comme ça, d'accord Non, mais que les choses soient claires, Lucille, je te le promets, on trouvera une solution. Bon, si vous êtes également sensible à tout ça et si vous avez bah, des petites théories, n'hésitez pas à vous manifester sur Facebook, Nathan. Ouais, sur Facebook, David Antoine, il y a déjà eu quelques réponses là, si t'en veux. Ouais, bien sûr. Kathleen qui dit Moi, je suis pas enveloppée, je suis pas hyperactive, je ne fais plus de sport pour le moment. Groupe B. Et malgré un sportif hyperactif à côté de moi, je reste leur cible préférée. Ah. Donc finalement, euh, c'est quand même. Il y a une euh, part de hasard aussi. Hein. Ok, très bien. Attends, j'essaie de faire encore un petit truc. ici, et Mathieu aussi qui dit Oh là, je suis, euh, je suis gros, je me fais piquer. Et si je fais régime et sport, je me ferai encore piquer. Bah. quelle, vie de bras. <laughs> bon, allez, très bien. On revient dans quelques instants sur Radio Contact avec Tomorrowland à l'honneur. Et puis, on parlera également du Top Weekend. Comment bien manger quand on veut savourer du poisson de saison On fonce chez Deleuze. La saison des matches a justement commencé. Ces délicieux poissons pêchés en Norvège, riches en oméga 3 et en protéines, sont en promo jusqu'au mercredi 22 juin. 3 plus 1 gratuit. Mmh, bon appétit Deleuze. Bien acheté, bien manger. Coucou, je suis une pile Bouton et je me trouvais dans une montre, tic-tac. Moi, j'étais dans un appareil photo, clic-clac. Et maintenant, nous traînons au fond d'un tiroir. Oui. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bébat, car Bébat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bébat. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Mitsubishi. Attention, attention. Offre last minute sur la Mitsubishi i6. Prime de reprise incluse, le SUV compact et dynamique est à 15 990 euros seulement. Mais en nombre limité. Alors, dépêchez-vous. Toutes les infos sur Mitsubishi.be. Pour moi, le match ne commence pas avec. Non, t'as raison. Il ne commence pas non plus avec. Tout à fait d'accord. Il ne commence même pas avec. Quel merveilleux mouvement d'attaque en ce Non, pour moi, le match commence avec mon Coca-Cola bien frais. Pour moi aussi. I woke up in a stranger's home. After six shots of De Leon. You know that girl really turned me on. We were on the floor and so much more kept moving that way. And we left the club and fell in love and then I heard her say go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. But after all, I can't recall, I can't recall one thing. It's time for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion, splishing and splashing. Up until the morning, had to make a mad dash. Hey, no. she was stunned. She, she laid her head on the sofa bed. and you know what happened then? What happened then? We were on the floor and so much more kept moving that way. And we left the club and fell in love, and then I heard her say. Let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. But after all, I can't recall, I can't recall one thing. It's time for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson?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 La voie de droite est obstruée. Et puis à noter également une perte de mazout sur le ring intérieur à hauteur de haut hitre en direction de Hitre. La voie de gauche est bloquée. Merci beaucoup Lucille. On revient dans quelques secondes sur Radio Contact avec le nouveau Black M. L'infotrafic avec cet été, comptez sur l'assistance voyage Touring. C'est moi, Hip Les Diables Rouges ne trembleront pas devant les Irlandais. Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Qui veut voir mes photos de vacances no. Bon, alors ici, c'est Brian au cybercafé. Là, c'est Brian au fast-food. Alors là, c'est... Ah, ben c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Ah et là, c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là... Oh. Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appel, SMS et surf en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions et activation sur orange.be. Promo valable jusqu'au 31 août inclus. Ah les vacances. Oui, en même temps, je pourrais très bien me choper un virus. On verra. Oui, enfin, si je pouvais éviter la touriste, hein Bon, oui, c'est vrai, ça peut coûter très cher, un problème de santé en vacances. Mais avec l'assistance voyage Touring, vous partez en toute insouciance à partir de 7 euros par mois. Et s'il vous arrive quand même quelque chose, Touring vous rembourse tous vos frais médicaux, sans exception. Allez, on relance la musique. Plus d'infos au 0800 24 024. Offre soumise à condition. Radio Contact en télévision. C'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Proximus TV, canal 180. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix. In the Mix. by Mademoiselle Luna chaque vendredi et samedi, 20h minuit sur Radio Contact. Radio Contact. We got it. Les vendredis et samedis soirs. Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. Contact R&B. 100% R&B. tous les vendredis et samedis soirs. Minuit, 2h du mat. It's Contact RB. Contact RB sur Radio Contact. Surfez sur radiocontact.be et découvrez les prochaines actions et concours. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. myself. He says to me, If you play, you play for keeps. Take the gun and count to three. I'm sweating now, moving slow. No time to think, my turn to go. prayer to yourself. He says, close your eyes. Sometimes it helps. And then I get a scary thought. C'est vraiment un truc qui donne euh, la pêche, qui donne l'esprit euh, feel good. Allez, on est avec vous jusqu'à 20h. Et maintenant, Black M, le nouveau bah sur Radio Contact. C'était bah- la voix du jiggle Ah, très <laughs> bien fait. Bravo. Bah, Black M, qui est de retour avec hein. bientôt un deuxième album qui devrait euh, très rapidement sortir. Il va s'appeler L'éternel insatisfait. Et là, il nous propose son nouveau, single son nouveau single, pardon, La nuit porte conseil. Oh, j'ai pas... trompé. <laughs> ah, j'ai pas, j'ai pas réussi le premier coup. Oh là là, oh Allez, voici le nouveau euh, titre de Black M. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'en ai fait le tour de ma vie. Et j'ai cogité toute la nuit. soir je ne veux pas sortir, je veux m'isoler, je suis déboussolé. C'est un peu déprime hein, ce morceau. Oui, hein. complètement. mais c'est du black M, il a rien à faire. C'est de la guitare, c'est les, batteries et puis toujours les mêmes textes. J'ai l'impression qu'il fait toujours la même chose en fait. ouais, ça ressemble à ce qu'il a fait. Euh, en même temps, c'est sa voix aussi. Hein, euh, c'est vraiment du black M. <laughs> Euh, le clip sort ce soir, je l'ai pas encore vu donc mais voilà. Ah bah s'il sort ce soir, c'est un peu normal non bah oui, voilà. <laughs> Non, mais parfois on reçoit des trucs en exclusivité. C'est euh, vrai, Lucille. Bon, alors là, de la guitare, je vous dis, euh, il chante un petit peu comme ça. Hein. Ah, Kenji Girac, un peu. Il arrive dans un instant sur Radio Contact ah. avec Touyo. Les vacances, n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 18 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Comment négocier un super smartphone à prix réduit Aujourd'hui, le cas de la fonction en plus. Et Dites-moi, c'est combien pour ce smartphone 650 euros, monsieur. Mhm. il fait bien rasoir en plus Euh, non. Bah alors vous me faites une réduction là Euh, non. Passez plutôt à vous mobile, votre smartphone est déjà négocié. Avec un de forfaits vous mobile, profitez du tout nouveau Samsung S7 à 199 euros et 1 giga de data en plus par mois. Découvrez toute la gamme dans nos boutiques ou sur vous.be. Il est temps de penser à vous mobile. Offre soumise à condition. Comme toutes les bonnes bières spéciales, Gordon se tient comme un seul homme derrière l'équipe belge. Soyons tous sportifs, sans quitter notre fauteuil. Après le succès universel des Vuvuzela, Zozulika, Caxirola et autres Macarapa, Gordon lance aujourd'hui le Bière La La La, la seule canette musicale officielle pour les supporters de la Coupe d'Europe, qui résonne comme... comme... Gordon, de la bière, pas de l'air. Une bière se déguste avec sagesse. comme des frères. On a marché sur le même chemin d'où je viens. On suit les lignes de la main, comme nos pères. On trouve la force d'aller plus loin d'où je viens. On n'a pas peur des lendemains. Les saisons ne feront que passer. Le temps ne pourra rien effacer. Comme une promesse qu'on ne peut casser. Tout y temps ne feront que passer Le temps ne pourra rien effacer Les souvenirs qu'on ne peut chasser sont les plus beaux De nos larmes, tu ne sauras rien. Comme des frères, quand on chante, on se souvient d'où je viens. L'amitié, c'est comme un refrain. Les saisons ne feront que passer. Le temps ne pourra rien effacer. Comme une promesse qu'on ne peut casser. Oui, oh, oh, oh, oh. Les saisons ne feront que passer. Le temps ne pourra rien effacer. Les souvenirs qu'on ne peut chasser sont les plus beaux la nuit matin, quand j'ai peur je me souviens Que j'ai dans les tout le courage et la force des miens Quand le jour se lève les yeux pleins de rêves et d'espoir Je me souviens, tu ne seras jamais loin sur Radio Contact avec euh, tout. Yo Très belle fin de journée. Bon, j'espère que tout va bien. On a une petite pensée pour les euh, students là qui sont en train de bosser et qui se disent oh c'est vraiment la galère, j'arrive pas, j'en sors pas. Euh, j'aurais besoin de vacances, mais avant ça, un job d'étudiant. 16h20 David sur Radio Contact. on a eu l'idée de pouvoir vous offrir un job étudiant ici chez Radio Contact. Vous allez devenir euh, bah, notre collègue le temps d'un mois. Vous allez euh, bosser euh, sur les préparations d'émissions, sur le fait d'aller voir des avant-premières, sur assister, sur nous assister. Les interviews aussi. Ah exactement à Tomorrowland pendant ah trois jours, sans oublier bah, 15 jours normalement à Ibiza si tout va bien. on y sera présent et vous aussi. Alors si vous êtes étudiant et que vous êtes motivé à l'idée de venir nous retrouver ici, et eh bien, il y a un lien qui est caché en ce moment sur le site de Radio Contact. Oui, absolument. D'ailleurs, on a reçu un message de oh, Laure Anne qui dit Pourrais-tu me préciser euh, quel profil vous recherchez ainsi que l'endroit où je dois envoyer mon CV et ma lettre de motivation Alors, pour ça, rendez-vous sur le site de Radio Contact. Tout est développé. Euh, et puis, euh, vous aurez l'occasion de voir le job description et aussi le salaire que vous allez euh, ah ben, recevoir et percevoir ah à la fin de votre mois de dur labeur, <laughs> on peut le dire. Allez, on vous souhaite bonne chance en tout cas, et puis on espère vous retrouver euh, bientôt dans l'équipe. Bon, étudiant que vous êtes également, on aura du DNC dans un instant avec Cake Pike the Ocean, vos messages sans oublier l'infotrafic sur Radio Contact. Bon, cet été en pleine Coupe d'Europe, vous ne serez pas là après le match pour remplacer la fricadelle spéciale de votre fils par une bonne banane. Bah non. Sauf si... Vous allez dans le snack le plus proche de l'endroit où votre fils regarde le match. Salut Vous essayez de distraire le gérant du snack, alias Marco, en lui racontant une bonne blague de friterie. Et eh, Marco Ouais Quelle sauce tu prends quand il est vraiment tôt bah, Qu'est-ce que je chie, moi De la tartare. Oh, oh, Marco est mort de rire. Marco est vraiment mort de rire. Non, Marco est vraiment, vraiment mort de rire. Voilà. Et pendant que Marco se fait réanimer, vous remplacez la fricadelle spéciale de votre fils par une bonne banane. Hein, Marco Non, ah, j'étais presque mort de rire, t'es. Ouais. Vaut peut-être quand même mieux donner de bons produits frais Lidl à votre enfant maintenant. Les produits frais de chez Lidl pour tout ce qui compte. the masterpiece. Uh, you should be rolling me, you should be rolling me. Ah, uh, you're a real life fantasy, you're a real life fantasy. Uh, but you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. living dangerously. Whoa. sur Radio Contact avec vous et la journée se termine euh, ensemble et en musique. Nathan, a quelques messages. Ouais, Philippine ne voit pas le code du jour pour Tomorrowland sur, euh, sur la page David ah, Antoine Radio Contact. Ah. Est-ce que c'est normal, de t Oui, pour l'instant, c'est normal. Alors, est-ce qu'il y en aura un avant la fin de l'émission Je peux rien vous dire pour l'instant, mais je sais pas. Je, pense pas. Autre chose. Par contre, Frédéric de Monceau-sur-Sambre a déjà préparé son téléphone et il demande si c'est bien le 6691 le, le numéro. Ouais, exactement, c'est le 6691 puisque euh, durant toute cette semaine et la semaine prochaine, on va vous offrir des accès à Tomorrowland avec la possibilité de venir, la euh, venir faire la fête avec nous lors de ce festival hein. numéro 1. On vous souhaite bonne chance. Avant ça. L'infotrafic. Avec Lucille. On vous signale un accident sur le 19 à hauteur de Villevorde en direction de Bruxelles. La bande de droite est obstruée. Et puis je vous rappelle cette perte de mazout sur le ring intérieur de Bruxelles à Haut-Itre en direction de Ytre. Soyez donc très prudents. Bonne route à l'écoute de Radio Contact. L'infotrafic avec... Partez en vacances en toute insouciance avec l'assistance voyage Touring. Du lundi au vendredi, 16h20h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Côté euh, message, Nathan. Oui, on a reçu. Euh, on a Oui, Non, en fait, j'en ai pas euh, enregistré là tout de suite. Ah, j'ai paniqué là d'un coup. Ouais, il a voulu <laughs> masquer, en fait, non. Non, mais je suis désolé, mais j'ai paniqué, voilà. Ouais, c'est pas la première fois. David Antoine, 16h20h sur Radio Contact. Happy Monday Avec Happy Monday démarrez votre semaine avec une bonne nouvelle dans le Good Morning sur Radio Contact. Happy Monday, chaque lundi entre 6h et 10h dans le Good Morning sur Radio Contact. Radio Contact. sur la route et vous constatez un accident ou un radar, informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Les vendredis et samedis soirs, Contact R&B, c'est Contact R&B sur Radio Contact. Tous les vendredis et samedis soirs, minuit, 2h du mat, Contact R&B. Contact R&B sur Radio Contact. Radio Contact en télévision. C'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur vous, canal 21. Surfez sur radiocontact.be et retrouvez toutes les infos de vos émissions préférées. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact Radio Contact Radio Contact I got this feeling inside my bones.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 Nothing I can see but you when you dance. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving So so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can So just dance, dance, dance. I can So just dance. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. I can't stop the. Opel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. Contact News. Oui, on trouve Valérie de Winter. Bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à tous. Le choc outre-Manche en pleine campagne du référendum pour ou contre le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. On vient d'apprendre la mort de la députée pro-européenne Jo Cox, attaquée cet après-midi. Cette élue de 41 ans, mère de deux enfants, a été victime de tirs et de coups de couteau. Elle a succombé à ses blessures. Le camp pro-européen britannique a suspendu sa campagne. Le référendum est prévu jeudi prochain. Le dossier a largement dépassé les frontières de Bruxelles ces derniers mois, celui du piétonnier du centre-ville. Les autorités de la ville et les ministres concernés ont fait le point tout à l'heure sans tenir compte de l'avis négatif de l'auditeur du Conseil d'État, sollicité par des commerçants qui s'estiment lésés. L'arrêt est attendu pour la fin du mois. Alors après les rumeurs d'hier, Yvan Maillor, le bourgmestre de Bruxelles-Ville, a tenu à mettre immédiatement les points sur les i. Je veux dire d'emblée que le périmètre euh, n'est pas touché par les euh, ajustements que nous avons faits. Voilà, le piétonnier reste en place et son périmètre est inchangé, tout au plus quelques ajustements comme une voie de service du côté de l'hôtel Métropole au niveau de la place de Brouckère, une place où les travaux d'aménagement débuteront dès cet été et devraient durer deux ans. Fin de trois semaines de conflit au chemin de fer, syndicats et direction ont trouvé un terrain d'entente cet après-midi à l'issue d'une nouvelle réunion de concertation. La circulaire à l'origine des actions des cheminots est retirée, en échange de quoi les syndicats ont fait des concessions. Le prix-accord sera formellement approuvé lors de la prochaine commission paritaire nationale le 29 juin. Le est aux révisions et aux examens pour 150 000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils passent depuis ce matin les épreuves externes certificatives. Le CESS pour les rétos, le CE1D pour les deuxièmes secondaires et le CEB pour les sixièmes primaires. À ce propos, on ne le sait pas forcément, mais des élèves plus jeunes tentent de décrocher leur certificat de base. C'est le cas à l'Institut bruxellois Saint-Angélus. Son directeur Philippe Pril, c'est au micro de Pascal Ourmand. Nous avons cette année trois élèves qui sont en cinquième primaire et pour lesquels les parents ont fait une demande d'inscription à titre individuel. Donc ces élèves, malgré qu'ils ne soient pas en sixième année, mais en fin de cinquième année, passent le CEB et s'ils réussissent, ils obtiennent donc le diplôme qui leur permet malgré tout d'accéder en première année de l'enseignement secondaire. Alors, euh, ces trois-ci n'ont pas le, même projet d'avenir. Alors, dans, dans, le cas des élèves de cinquième année qui passent le CEB, c'est soit pour euh, gagner un an, passer directement en première secondaire, soit pour développer un autre projet en sixième, par exemple, faire une sixième en néerlandais. Placé au repos hier, Eden Hazard et Kevin De Bruyne ont repris l'entraînement aujourd'hui à Bordeaux. Ils devraient être alignés samedi face à l'Irlande pour le deuxième match des Belges dans cet euro. Depuis 18h, l'Ukraine contre l'Irlande du Nord, c'est toujours 0 à 0. À 21h, l'Allemagne face à la Pologne et je vous rappelle la victoire de l'Angleterre sur le fil 2-1 face au Pays de Galles. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Météo toujours aussi compliqué. Hein. Oui, des orages localisés ce soir, retour de la pluie demain, avec de violents orages cette fois annoncés pour l'après-midi. Les températures ne bougent pas par contre, de 15 à 19 degrés annoncés au meilleur de la journée. Merci beaucoup Valérie, très bonne soirée, on continue. Dans SEM dans les avions, et pourquoi faut-il les éteindre On vous explique. you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I believe every lie that I ever told. Paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got sold. This is my Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still give my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody it, go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I got all the answers to your questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I be the preacher, you be the confession. I be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet, no surrender, and I won't retreat. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Black de Man, c'était sur Radio Contact. Bon retour à la maison, si vous êtes déjà en train de manger en ce moment, eh bien bonne app, hein, et puis pour tous les autres, eh bien on s'intéresse euh, au voyage, aux avions eh, et au GSM. David, David. Yeah, what's up 16h20 h sur Radio Contact. Bon, vous connaissez les conseils euh, et les consignes de sécurité, hein, à savoir, eh bien, relevez votre tablette, attachez votre ceinture, couper votre téléphone ou mettez-le en mode avion. Alors, je sais pas vous. Ouais. Mais est-ce que vous le faites tout le temps alors moi quand il demande, je, ah, le, fais. Hein. Par contre, euh, comme euh, je passe souvent des, des, si je passe un long moment dans l'avion, une fois qu'on commence à atterrir, <laughs> j'allume déjà pour être connecté euh, ah Je vois ce que tu veux dire. je me suis toujours dit, j'espère qu'ils vont pas me voir ou pas me. <laughs> Eh, bah, je sais pas ce qu'on risque d'abord, et puis euh, est-ce qu'il y a un véritable risque pas de compte. Eh ben, écoute David, en fait, la plupart du temps, il n'y a pas de réel danger, même si quand même c'est un peu ennuyeux pour les pilotes d'entendre les interférences avec votre GSM. C'est un peu comme quand tu t'approches ton téléphone d'une d'une enceinte, d'une baffle, ouais, d'un haut-parleur, t'entends des tut tut tut bah, c'est un peu ce qu'ils entendent. Donc euh, voilà, c'est quand même un peu gênant pour eux. Le vrai problème, c'est en fait si 50 GSM fonctionnent, bah là ça devient très très compliqué pour le pilote de communiquer, euh, ah puisqu'en fait il y aura 50 GSM qui vont chercher du réseau en même temps et euh, le, parasitage va être trop fort, il va plus pouvoir communiquer avec la tour de contrôle. Après, ce sera pas un énorme danger dans le sens où ils savent comment se débrouiller, même sans communiquer correctement. Mais quoi évidemment, mieux vaut éviter. Vous risquez pas d'amende. Par contre, votre batterie va très vite se ah vider, euh, puisqu'en fait, ton téléphone va être tout le temps à la recherche d'un réseau, vu que tu es en, train de te déplacer dans le ciel. Euh, donc voilà, on est quand même euh, tous encouragés à se mettre plutôt en mode avion. Voilà, on peut quand même attendre quelques heures avant d'utiliser son GSM. ouais, bah, eh, ouais, parle pour toi, hein, Lucille, excuse-moi. <laughs> Pour hein. d'autres, c'est plus difficile. Non, alors, Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des, vols long courrier, mais en règle générale, sur certaines compagnies, maintenant, tu peux avoir du Wi-Fi, Internet dans, l'avion qui est quand même assez confortable. C'est très hein. fort. Hein. Ah, mais non, parce que le temps passe tout simplement plus vite. Ah oui, hein. c'est vrai. Bon, euh, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous partager votre expérience. Et puis, euh, dans les prochaines minutes, sur Radio Contact, on reviendra avec le teasing et le best-of du Good Morning. Et puis, euh, sans oublier, et eh bien, un sujet important. Oui, sauvé par le gong. Tu te rappelles de cette série Bien sûr. Eh ben, elle est encore dans l'actualité. On va en parler. Très bien. À tout de suite. Ah, ah, cette semaine chez Lidl, 33% de réduction sur les fraises, soit 1,99€ les 500 grammes. Donnez ces bons fruits à vos enfants maintenant, parce qu'en regardant le foot, ce qu'ils vont dévorer, c'est pas des fruits, mais des frites. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Sophie mange du fromage. Mmh. Simon, intolérant au lactose, mange aussi du fromage. Mmh. Et eh oui, aucune différence, parce qu'avec Dilea Zéro Lactose, vous savourez 20 produits laitiers 100% sans lactose, mais avec exactement le même goût. À découvrir au rayon frais et sur dilea.be. Dilea, le geste plus digeste. Un site d'offre d'emploi traditionnel, c'est que vous recherchez un poste d'employé à 10 km de chez vous et que vous parlez français, néerlandais et anglais notre consultante de Randstad en sait beaucoup plus. Juliette, elle veut travailler au sein d'une petite équipe. En fait, elle déteste les grands bureaux paysagers et euh, son mercredi de libre, c'est sacré. Derrière notre moteur de recherche rigoureux se trouvent des consultants Randstad sérieux. Prenez rendez-vous pour un entretien personnel. Jetez un coup d'œil sur randstad.be. Randstad, good to know you la question du jour de Pizza Hut. En 10 secondes, dites-moi pourquoi aujourd'hui c'est le jour le plus sensationnel de la semaine dans les restaurants Pizza Hut. Le jeudi, on a une entrée, un plat, un dessert et une boisson pour seulement 10 euros. Encore 3 secondes. Pizza Hut, jeudi tout compris, 10 euros. Oui yeah, yeah Radio Contact. Je prends les choses comme elles viennent Sans jamais trop me poser de questions je suis trop fort pour qu'on me retienne. Je suis un guerrier, un centurion. J'aime nager derrière la barrière de corail pour mieux voir l'horizon. J'ai pas peur de me jeter dans la bataille. Demain je danserai au son du canon. Sois du canon. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Je croyais que j'étais du bon côté, les autres en face avaient tort. En tout cas, c'est ce que disait l'opinion quand elle ouvrait sa grande gueule. Un jour vivant, mais demain je serai mort. Ma jolie fiancée va se retrouver seule, se retrouver seule saute-moi au cou Embrasse-moi avant que je m'en aille Tu sais on va pas se voir beaucoup Je m'en vais le jour de nos fiançailles Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup Ne faisons pas dans le détail Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous Je m'en vais le jour de nos fiançailles pas parents peur, ils ont la haine Ils n'ont jamais rien compris à cette guerre Laisse-les parler, ils ont tant de peine. C'est avec les honneurs qu'on commentaires. Roule-moi une paix saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Moi au cou, embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir Je le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Je veux m'en souvenir. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Radio Contact. Radio Contact. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais, je souffrais t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras je donnerai tout pour être dans tes bras, dans tes bras. Contact. il est prêt, à, euh, il est prêt à lire vos messages. Ouais, les messages qui sont arrivés par rapport euh, à ce qui se passe quand on éteint pas son téléphone en avion. Alors euh, Gaëlle nous apporte un complément d'information. Elle dit mon chéri travaille à l'aéroport, l'avion envoie toutes les minutes des messages au centre de contrôle et c'est juste que les téléphones peuvent faire des bugs en fait dans ces messages. Ah d'accord, ok. Donc quand, on est quand on est dans le ciel, il faut éviter de, mettre à venir ce mode actif et qui n'est pas, la mode Ouais, David qui dit aussi, moi, euh, il s'est jamais rien passé, j'ai déjà testé. Euh, Christina également, qui l'allume pendant qu'elle est euh, en vol. Et puis Gaëtan qui dit, t'as juste plus de réseau, en fait, simplement. Ouais, alors moi, ce qu'il y a, c'est qu'en fonction des, pays que tu survoles, par moment, ça capte. Hein. Ah Même très très haut. Hein. Mais non. Ouais, je te jure. Enfin, je te jure, en tout cas, ça m'est, ça m'est arrivé. quand je dis très très haut, c'est-à-dire que tu en, en phase d'atterrissage. voilà. normalement, tu te rends... <laughs> c'est-à-dire que lorsque tu es dans le ciel et que tu te rends compte que tu l'as pas éteint et que arrives proche de l'aéroport et que t'entends Bon, résultat des courses, euh, voilà. le faire parce que si tout le monde le fait, c'est là que ça devient vraiment problématique. évitez euh, tant bien que mal d'activer votre téléphone et de laisser euh, comme ça en mode captable. Ouais, et puis Catherine qui nous dit bonjour, je suis contrôleur aérien, donc on a directement fois la Catherine. Et je vous promets bien que ce n'est pas du tout une bonne idée si le pilote n'est plus en contact avec nous et doit faire des manœuvres d'évitement d'autres avions. D'accord, ok. Bon, Catherine, on fera attention, c'est promis. Le message est passé. Si vous prenez l'avion prochainement, donc éviter d'activer votre téléphone. Tout est dit, tout est fait. On vient dans quelques secondes avec euh, la suite. On va parler euh, tout à l'heure de Sauvé par le Gong. Vous vous souvenez du restaurant ah euh, de cette série ah, C'est un petit peu trop jeune pour ça, mais en tout cas cette série a beaucoup marqué les esprits. Et bien le restaurant a ouvert et vous allez pouvoir aller faire un petit tour dans ce fameux snack de Sauvé par le Gong. Elio aussi est intérimaire. Mais chez Daoust, la star, c'est vous. Découvrez votre job de rêve sur daoust.be. Vous voulez voir Thibaut plonger sur un grand écran Voir Kevin dribbler en High Dynamic Range Voir Christian marquer en Ultra High Definition Les Belges sont prêts pour le foot. Et nous aussi chez Vandenborg, avec les toutes dernières technologies pour la meilleure expérience visuelle. Venez choisir votre TV et emportez-la directement ou faites-la vous livrer dans les deux heures. Ou commandez-la aujourd'hui sur vandenborg.be et elle sera livrée et mise en service gratuitement demain. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. En juin, profitez des Summer Deals chez Toyota. Super remise sur toute la gamme, plus extra remise sur une sélection de véhicules de stock. Les Summer Deals avec double remise, c'est maintenant chez Toyota. Plus d'infos sur toyota.be comment bien acheter quand... On voit la vie en rose Alors on aime forcément le rosé. Oh oui Et on va chez Deleuze. Jusqu'au 29 juin, à l'achat de trois bouteilles de rosé de 75 centilitres identiques ou différentes, la quatrième est gratuite. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Et qui dit rosé dit barbecue, avec les délicieuses viandes Deleuze. Radio Contact en télévision. C'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Wolu TV, Canal 12. Elle a gagné grâce à Radio Contact. Allô Oui, bonsoir, c'est qui au téléphone C'est Clarisse. Clarisse, t'as quel âge J'ai 13 ans. Clarisse, qu'est-ce que tu vas faire le 20 avril euh, Je vais voir les devants. Tu gagnes la rencontre avec The Vamps <laughs> Je te le jure, ma c'est bon, c'est pour toi Radio Radio Contact avec des radios You know Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In The Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In The Mix. In The Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. part of ocean. I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me, something more. One day I'll stop. for you. i never closed the door. Behind me, something more. One day I'll stop it all, It's true. And I will do it just for you And I will do it just for you Behind Radio Contact. Radio Contact. Il était bon, le temps basané, le regard timide, les mains tout abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez Non, ne le jugez pas. Vous qui ne connaissez pas les vertiges heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde, et bien plus que ça. Seul, je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui Depuis qu'il est parti, je n'ai pu me relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. Oh, On nous nourrit pas, vous qui me connaissez pas les vertiges et la douleur. Ils sont superficiels, ils ignorent tout. tu me fais Je vous rappelle, grosse opération autour de Tomorrowland cette semaine sur Radio Contact. Gagnez vos passes pour Tomorrowland grâce à Radio Contact c'est grâce à Radio Contact euh, que vous allez pouvoir euh, vivre la magie de Tomorrowland. Ouais, cette semaine et également la semaine prochaine. Là, on a déjà depuis lundi deux gagnants. Alexandre qui vient du côté de Tubize et on avait euh, hier Jamal de Bruxelles. Il repartait avec des accès pour le festival. Nous, on sera sur place. On espère que vous aussi. alors, est-ce qu'on là, on n'a pas encore gagné de place aujourd'hui Non, aujourd'hui pas de place. est-ce qu'il y en aura peut-être en jeu bah, peut-être avant 20 h on verra. Le code peut tomber à n'importe quel moment sur les réseaux sociaux. Allez faire un tour sur ma page, David Antoine. C'est ce que vous tapez dans le moteur de histoire de, nous retrouver. Euh, et puis, euh, ben, croisez les doigts parce que quand même, euh, ben, des accès pour tout Tomorrowland, vous le savez, il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est sûr et certain. Ah et les derniers sont chez Radio Contact. On vous souhaite bonne chance. on vous dit peut-être avant 20h. Et si pas, rendez-vous demain dès 16h. Soyez les bienvenus chez Radio Contact, il est 19h. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix. In the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact Radio Contact, feel good. Radio Contact en télévision. C'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Numéricable, canal 98. Elle a gagné grâce à Radio Contact. Allô Allô, bonjour, qui est à l'appareil Jessica. Jessica, tu sais qui est là Oui, Radio Contact. Exactement, tu viens de remporter la PS4. Donc euh, bah, bravo, une PlayStation 4 euh, rien que pour toi. <laughs> C'est gentil. Et c'est le film. Radio oh. Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. Les mix de contact. sur Radio Contact. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. We Les vendredis et samedis soirs. Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. Contact R&B 100% R&B Tous les vendredis et samedis soirs Minuit, 2h du mat It's Contact R&B Contact R&B sur Radio Contact Justin Bieber en concert avec Radio Contact Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Radio Contact. Radio Contact. not quite sure that you never knew all the pain that I've been through. Even this morning, looked outside my door for your letter on the floor. Seven long years of moving through the streets, letting people in, but they don't talk to me, they look right through. That morning, but they don't talk to me. comes up, I'm alone again. With the lights on in my head. Still, I was away from my little room. Guess I gotta go back soon. Other people's lives, all the long goodbyes. Watching in the mirror with longing in my eyes. That one. your mind. Look right through me all the time. I'm gonna give you every part of me, but you just want it to be. Contact. Allez, on s'intéresse à ce qui s'est passé ce matin dans le Good Morning, évidemment. Grosse ambiance. Maria, Olivier et toute l'équipe étaient là pour vous réveiller dès 6h du matin et de bonne humeur, s'il vous plaît. Je vous propose d'écouter le replay. écoutez, ça s'est passé dans le Good Morning. Le, le, top 3 des auditeurs. Avec JC. Bonjour JC. Oui, allô ah, à, moi de vous offrir, à moi de vous offrir 10 secondes de bonheur. Attention, c'est parti. Ah, Oh j'y sais. On a sorti un là. <laughs> Bon, et ça va les gars Ouais, ben, ça va, Nickel. Allez, attention, c'est parti pour le top 3. Alors ce matin, dans le top 3, la vérité sort de la bouche des enfants. Oui. L'anglais de Maria ne s'arrange pas. Et alors, pour terminer, le, teasing euh, de Martin Luthier-Leroy. hein. Ah oui, oui. Numéro 3. Numéro 3. C'était dans le zapping télé, avec un petit garçon qui a déjà des goûts d'homme. Écoutez. Ça s'est passé dans l'émission euh, C'est mon choix d'Evelyne Thomas, qui revient et qui cartonne avec son émission apparemment. Et alors elle demande à un tout jeune euh, petit garçon euh, ses goûts en matière de filles. Et, et il est hyper sincère le petit, écoute. Tu les préfères comment les filles toi ben, grande, blonde, avec des gros tétés. Ah oui, <laughs> En même temps, tu poserais la même question à Gary, c'est la même réponse. Hein. <laughs> Euh, grande, blonde, avec des gros tétés. Numéro 2 numéro 2. Quelques cours de rattrapage en anglais pour Maria cet été ne seraient pas de trop, écoutez. 7 heures passée de 21 minutes. Calvin Harris et Rihanna. Oui, avec euh, This is the way you think. <laughs> This is what you came for. et ça Allez l'inventer. <laughs> Mais alors, rien à voir. Rien, rien, rien, rien. And the number one. Numéro et pour terminer donc, Martin Luthier, le roi, mais le roi de quoi Le roi du teasing, écoutez. Mais qu'est-ce que je fais là, dis donc <laughs> J'ai l'impression que je fais du teasing, mais c'est ça je fais. <laughs> Je fais ce qu'on appelle du teasing, mes amis. Allez, laissez-moi, je vais parler. Alors, mm. aujourd'hui, mesdames et messieurs, il ne faut pas que vous vous en alliez. Restez là, restez là <laughs> c'est ce qu'on appelle du teasing. Martin luthier roi, ah sera là effectivement à 7h40. Nous parlera de Alice au pays des merveilles que nous allons, j'imagine, revisiter. Tout à fait, Olivier. 10 minutes. <laughs> Je vais revisiter Alice au pays des merveilles. Moi, Martin Luthier-Leroy, sur les ondes de Radio Contact. C'est ce qu'on appelle du teasing. ne ratez pas le prochain teasing et le prochain Good Morning demain, bien sûr. Ouais, demain 6h-10h, c'est le prochain Good Morning. Et puis 7h25, euh, c'est le teasing. Manquez pas ça. À Retrouvez les meilleurs moments du Good Morning sur radiocontact.be. Comment gagner du temps lors de votre trajet maison-boulot Voici la stratégie de Nicolas. Alors, le soir, quand je rentre du boulot en voiture, pour arriver à l'heure à la maison, je ne cherche que des routes en descente. Ça va beaucoup plus vite. Bon, le truc, c'est qu'à Bruxelles, à part la butte de Waterloo... Euh... Oh, si, si, je vais rentrer par les Ardennes. Oh oui, ça va être plus long, mais ça va être bon, ça. Cher Nicolas, il y a plus simple. Ayez encore plus de contrôle sur votre trajet avec l'application Touring Mobilis. Téléchargez-la gratuitement et profitez des toutes dernières infos données par le spécialiste du trafic. Touring, mobilisons-nous. Dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster son business. alors avec BNP Paribas Fortis, supportez les entrepreneurs près de chez vous et aidez-les à gagner leur pub sur le maillot d'Anderlecht ou une campagne média de 10 000 euros. Votez sur boostervotrebusiness.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change dites de Vos. Oui, les mens. À part la Belgique, t'es pour quelle équipe, toi, l'Euro Mais pour le Brésil, hein Quoi Le Brésil participe à l'Euro Oui, oui, oui. À chaque match dans mes frites, oui. La sauce Brésil, bien de chez nous, la voilà De Vos, les mens. À table Le spar de Lucie. Oh, quand mon fils a entraînement, c'est chaque fois la course. Mais avec un saut rapide dans mon spar, eh bien, je trouve toujours un délicieux petit plat. Spar Colruyt Group. Toujours avantageux. Oui, ça c'est Radio Contact. Et dès 20h, retrouvez les meilleurs covers et les buzz du jour avec Christopher sur Radio Contact. Radio Contact. nos âmes, tutoie le ciel et nos hymnes éternels. Here we are, l'aube de nos dernières transes, laisse un vide immense. Here we are, je t'emmène une suivre cette lumière qui ne s'éteint pas. Here we are. sky Radio Contact. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle soirée euh, et que ben, vous allez euh, pouvoir vous distraire là prochainement euh, avec. le fait de pouvoir souffler un tout petit peu parce que les examens, bah, c'est bientôt terminé. Hein, encore un petit peu courage pour certains d'entre vous. On est derrière vous, hein. quoi qu'il arrive, et on vous réserve de belles surprises comme le meilleur job étudiant de l'été, hein, bah Bon, quelques messages Oui, il y a Jessica de Ecocine qui nous dit vous allez, euh, vous allez parler de Sauvé par le Gong. Moi, la série de mon enfance euh, que je préfère, c'est Hélène et les garçons. Euh, ils ne veulent pas recréer la cafette par hasard. On y mangeait super mal dans cette cafette, donc ils ont dit que non. <laughs> <laughs> ils buvaient toujours des boissons fluo que tu trouvais pas dans la vraie vie. Ah non, mais c'est. <laughs> vrai. Hein. C'était de la gomina. tu te souviens de la gomina Ah oui, la gomina. Euh, et puis toujours à propos de Sauvé par le Gong, il y a Alain de Verviers qui euh, assume totalement sa passion pour la série. Ah euh, il nous a mis sur Facebook, sur ta page David Antoine, trop fan. Je rêve de revoir le film quand ils sont à Hawaï. Ah oui, je le trouve, juste. je le trouve nulle part. Si quelqu'un a un lien, qu'il le poste, ça fera un euro. Bah ça fera deux heureux avec David. Ah ouais, exactement, ouais. Avec Kelly Kapowski, on se souvient. Hein. Il y avait, ah tu te souviens, donc il y avait Zach, il avait Screech. Slater. Ouais, euh, Slater c'est le latino, c'est ça hein ouais, Kelly. Il y avait euh, Kelly, il y avait une grande blonde et euh, une jolie petite black. Et qui avait fait ah oui, je oublié elle. Mais je sais plus. Lisa. Lisa. <laughs> Mais je me souviens plus de la dernière. La meuf du latino, je sais plus non plus. Bon, on va on va on va <laughs> scruter, on, va, on, va, on va chercher, c'est promis. Bon, dans un instant, on aura évidemment bah, cette annonce concernant ce restaurant de Sauvé Bar le Gong qui a ouvert ses portes et qui est disponible. Ah, ah, ah, ce soir, dès 20h, retrouvez Christopher sur Radio Contact. En parlant d'Adam Levine, du côté de sa page Facebook, devinez quoi Il fait de la pub pour un film dans lequel on va avoir l'occasion de le voir faire une apparition. Ça s'appellera Connor for Real, Popstar Never Stop, Never Stopping. Voilà, comme ça c'était pour le côté anglais de la chose. Les vendredis et samedis soirs. Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. Contact R&B. 100% à Tous les vendredis et samedis soirs. Minuit, 2h du mat. It's Contact R&B. Contact R&B sur Radio Contact. Chaque samedi, 19h-20h. Les mix de contact. Les mix de Les mix de contact. Sur Radio Contact. avec Happy Monday. Démarrez votre semaine avec une bonne nouvelle dans le Good Morning sur Radio Contact. Happy Monday, chaque lundi entre 6h et 10h dans le Good Morning sur Radio Contact. Surfez sur radiocontact.be et retrouvez toutes les infos de vos émissions préférées. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. in the Mix. Escúchame, mami linda. Hace tiempo que te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear. I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in our ghost town. You save for two fun. apart. t'aime, je t'aimais, je t'aimerai toujours. C'est ta déclaration depuis toujours en moi. Courbée dans ta chaleur dans mon cœur, il y a. À mon adolescence, parfois mes innocences Toi tu révèles en moi un ma assez sauvage De l'amour un message dans mon cœur il est Baya. C'était sur Radio Contact. Très très bonne soirée. On s'informe une nouvelle fois. Panos présente les feux du four. Oh, ça tourne hein, donut Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Avec Valérie de Winter, bonsoir. Euh, bonsoir David, bonsoir à tous. Une actualité à l'étranger retient toute notre attention ce soir. La mort d'une députée travailliste britannique, Jo Cox, une mère de famille de 41 ans. Elle a été victime de tirs et de coups de couteau dans le nord de l'Angleterre alors qu'elle militait en faveur du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Sa mort semble clairement liée au référendum du Brexit qui doit avoir lieu jeudi prochain. Avant de s'en prendre à elle, son agresseur aurait crié Britain First, les Anglais d'abord. Cet homme de 52 ans a été arrêté. Le camp pro-européen britannique a suspendu sa campagne. Toujours à l'étranger, l'une des deux boîtes noires de l'Airbus d'Égyptaire a été repêchée en mer Méditerranée. Il s'agit de l'enregistreur de voix. Aux États-Unis, Barack Obama est à Orlando, en Floride. Son avion Air Force One a atterri il y a une demi-heure. Le président est là pour rencontrer les familles des victimes de la fusillade qui a fait 49 morts le week-end dernier dans une boîte gay de la ville. Dans un instant, le sport, mais avant cela, parlons festival. La saison est bientôt lancée et qui dit festival dit souvent alcool et drogue. Pourtant, la réalité est tout autre. Une enquête menée par Solidaris auprès d'un millier de festivaliers tord le coup aux idées reçues. On voit ça avec Pauline Laurent. Premier constat, seuls 6% des festivaliers ont testé pour la première fois en festival le cannabis, l'ecstasy ou le MDMA. Benjamin Delfos, secrétaire général de l'association Latitude Jeune. Ben, une première expérimentation, il vaut mieux qu'elle soit bien encadrée. Or, dans un festival, c'est moins souvent le cas. On est plus dans un esprit festif. Ça montre que le travail de prévention porte ses fruits. Et 60% des festivaliers ne prennent jamais de cannabis. 90% ne consomment même jamais d'autres drogues. Alors, côté boisson, c'est l'eau qui est la plus consommée sur les festivals, devant la bière et les sodas les alcools, eux, sont loin derrière. La sensibilisation est aussi importante concernant les rapports sexuels, car un festivalier sur deux en a déjà eu sur le site du festival. Pauline Laga, volontaire à la Festitime. On est nous-mêmes festivaliers, on est nous-mêmes des sorteurs, et donc on est vraiment là pour leur donner des conseils, on n'est pas là pour leur dire surtout ne fais pas ça, c'est pas ça qu'il faut faire. Et cela fonctionne car 90% des festivaliers ont des rapports sexuels protégés. Enfin, un festivalier sur cinq saute le repas du midi, car la principale critique des festivaliers, c'est que la nourriture sur place est beaucoup trop cher. Euro terminé pour trois hooligans russes condamnés à des peines d'un à deux ans de prison ferme pour les violences du week-end dernier face à, Marseille. Leur arrestation fait suite à des renseignements de la police russe. Tardif, mais mieux vaut tard que jamais, a souligné la justice française. Sur le plan sportif, le match entre l'Ukraine et l'Irlande du Nord a dû être brièvement interrompu en raison de fortes chutes de grêle. La rencontre a à présent repris. Les Nord-Irlandais mènent 0-1. L'Angleterre s'est imposée tout à l'heure 2-1 face au Pays de Galles. Et à 21h, Allemagne-Pologne David Goffin qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Halle en Allemagne et c'est Roger Federer qui l'affrontera demain, huit fois vainqueur de l'épreuve. Kirsten Flipkens jouera elle aussi les quarts de finale mais à Majorque. Elle a sorti la portoricaine Monica Puig. Enfin le néerlandais Winnings, vainqueur de la sixième étape du Tour de Suisse. Son compatriote Kelderman endosse le maillot jaune. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Bon, alors on reste sous cette menace d'orage. Oui, aussi bien cette nuit que demain, l'IRM a émis une alerte jaune, 15 à 19 degrés pour les températures. On aura apparemment un temps sec pour dimanche, David. Ah bah voilà, ah, bah bah on termine le, week-end avec euh, une petite note positive. Merci Valérie. Who let the dogs out? Well, the party was nice, the party was pumping. Hey, yeah. And everybody having a ball. Hey, hey. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I have a pool with shuttle. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? I see the damn thing on the balcony. Billy Fountains, get out. Get back, Gruffy. Bash, Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. going to tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. B-I-O. Two eighty girls calling them K9. Hey, B-I-O. but they tell me, hey man, start up the party. B-I-O. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dog? man is breaking them down. Me and my white talk, short, dealing, gassy color, any caliber do. I think I knew that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land with they send me to do. Who let the dogs out? Who, who, who, who, who let the dogs out? Who, who, who, who, who let the dogs out? Who, who, who, who, who Bamen, Who Let the Dogs Out sur Radio Contact. Est-ce que vous vous souvenez de ceci When I wake up in the morning and the alarm gets out of warning <laughs> Sauvé par le gong, hein. une série qui a bien rythmé notre enfance, hein, c'est vrai. Hein. En tout cas, moi, je regardais à l'époque euh, Kelly Kapowski et puis euh, <laughs> les autres, je m'en fous. C'est vrai, c'était plus ou moins ça. Bah ouais c'est ça, ça se passait au lycée de Bayside. Il y avait <laughs> Zach, Kelly, tu l'as dit, c'est les deux, euh, les deux principaux. Mais il y avait aussi Slater, Screech, Lisa, Jessie et Belding. Tu te souviens de Belding Jessie, on l'avait oublié. Jessie, c'est la grande blonde bouclée. Ah, et euh, Belding, monsieur Belding, évidemment. Belding, bah le directeur. <laughs> Alors, ces séries, alors juste une petite parenthèse par rapport à ça, ces séries étaient quand même vachement gentilles. Tout ah, était gentil, tout était mignon. mignon, coloré. Oui, ils faisaient une sorte de fancy euh, avec euh, <laughs> hawaïen. Euh, de temps en temps, il y avait un, petit mot de travers, mais il y avait un cœur à la fin. Enfin bref, tout était mignon et c'est vrai qu'on a été influencé par ces séries. Et le, le, gros truc qui se passait, le pire truc qui pouvait se passer, c'était de pas trouver quelqu'un pour pour aller au bal de fin d'année. Ah, c'est <laughs> la tragédie. Mais euh, tu te souviens, ils passaient leur temps dans le couloir du lycée, devant leur casier, mais aussi au Max. Le Max, c'était un peu la cafette. Ça, je plus beaucoup. Oui, bah en fait, euh, le Max vient d'ouvrir en vrai. Donc euh, cette cafette s'appelle Saved by the Max, donc sauvé par le Max. c'est un resto éphémère avec une déco forcément très 80s qui vient qui vient d'ouvrir pour seulement trois mois. On n'y sert que des plats en l'honneur des personnages, donc soit des trucs qu'ils aimaient manger, soit des trucs ah, peuvent leur Vraiment super bonne idée. C'est vraiment une super idée, comme tu l'as dit. Euh, alors, vous êtes nombreux à réagir. Il y a Jessica qui adorait que ça ouvre en Belgique. On est bien d'accord. C'est vrai que ce serait une belle euh, initiative. Euh, sinon, on nous dit, euh, ouais, c'est tout. Ça, c'est Christelle qui nous dit ça. C'est toute ma jeunesse. mais bon, ça décolle quand même la rétine. C'est vrai qu'au niveau des couleurs, il y avait des un petit peu violent. Mais hein. bah bon, voilà, c'était euh, les, années 90, voire euh, même le début des années 80, si je me trompe pas. Quoi qu'il, euh, la fin des années 80. début 90, Bon, ben voilà, une page se tourne, une autre, eh bien, arrive. Ce sera dans un instant sur Radio Contact. On viendra avec Christopher Calice. et puis on parlera évidemment du concours Tomorrowland sans oublier le job magnifique, le job de rêve étudiant de cet été. Le job d'étudiant de rêve, c'est mieux. <laughs> Chez nous, les garagistes du réseau 123 Autoservice, vous ne trouverez pas de tapis rouge, showroom brillant ou canapé cuir. Chez 123 Autoservice, quelle que soit la marque de votre véhicule, vous recevrez un café, un sourire et la garantie de faire ce qu'on fait le mieux, s'occuper de votre voiture. Avec à la clé, en moyenne, une facture de 20% moins chère que chez le concessionnaire. Wow. 123 Autoservice, les garagistes de confiance, près de chez vous. En ce moment, venez faire votre entretien et repartez en avion. Nous avons plein de billets à vous offrir. Info chez votre garagiste ou sur 123autoservice.be. Monsieur une réaction vous Elio aussi est intérimaire. Mais chez Daoust, la star, c'est vous. Découvrez votre job de rêve sur daoust.be. En juin, profitez des Summer Deals chez Toyota. Super remise sur toute la gamme, plus extra remise sur une sélection de véhicules de stock. Les Summer Deals avec double remise, c'est maintenant chez Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. La bière Gordon présente l'instrument officiel de la Coupe d'Europe, le bière la la Ordonne. De la bière, pas de l'air. Une bière se déguste avec sagesse.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 Ah, papa merci, maman merci aussi. Hein. Oui, 34 ans et encore totalement dépendant. <laughs> je suis bien d'accord, mais il y en a qui sont quand même à un niveau supérieur. Je parle de, de Dédiqué qui est avec nous là. Dédiqué qui vient d'arriver. Il atterrit à l'instant. Bruxelles Airport, ça va Ça s'est bien passé, Daddy, euh, <laughs> l'avion Oui, oui, nickel, nickel. Tu reviens de Chine euh, Je reviens d'Asie, ouais, ouais, de Chine, ouais. Ça s'est bien passé Super, superbe tournée, euh, un accueil incroyable. D'ailleurs, j'ai posté toutes les photos, les vidéos sur Facebook, n'hésitez pas à aller voir. Allez voir ça. Alors, Dédiqué a poster il y a de ça quelques jours une vidéo il faut savoir que lui et moi, on est assez fans du film Retour vers le futur. Grave. Il a, <laughs> c'était limite un concours. Il a gagné quelques fois. un jour, j'ai gagné, hein, on peut le dire. Mais là, il a mis tu qui m'as ramené quand même mes, mes, fameuses chaussures de Marty McFly. Tu me les as ramenées des États-Unis. Souviens la valise, l'aéroport et tout machin. bon, résultat, euh, là, il a mis la barre très très haut puisqu'il a réussi à avoir, on peut dire, tous les skateboards volants, tous les hoverboards volants de retour vers le futur. Mais le pire, c'est qu'il vole vraiment. Oui, c'est un truc de dingue. il a <laughs> posté la vidéo je suis devenu complètement dingue, tu m'as rendu complètement dingue. <laughs> et là, il vient de m'offrir la boîte. Alors là, merci, hein, t'étais un grand frère. Hein. un grand, je vais pas dire un grand frère, hein. mais un grand frère, un grand frère pour moi. Merci mille fois, mais je suis super content, comme un gosse. Hein. Mais euh, pareil, j'étais comme un gamin. Je me suis dit, le, seul qui peut être comme moi dans le même état, c'est David. C'est splendide. Je vais vous mettre une petite photo et la vidéo, sinon allez la voir sur la, page de dédiqué. Je l'avais même mis sur la page de contact, la, vidéo aussi. Incroyable. Vraiment, c'est voilà, quand on est gosse et quand on est gosse, euh, là, on peut le dire. Bah voilà, ça nous fait plaisir. On fait de mal à personne, comme on dit. Ah. On se fait juste du bien. Bon, merci une nouvelle fois. On te bah retrouve ce week-end dans Contact RB. Yes, euh, demain et euh, samedi. Voilà. Parfait. Et puis là, le plan, c'est quoi euh, Jet lag ou pas Un petit peu de jet lag, mais pas mal de, grosses soirées, pas mal de, gros events qui arrivent, puisque c'est bientôt la fin des examens et aussi pas mal de gros festivals. Donc je suis remonté à bloc là. Dadike is back in Belgium. Merci beaucoup, euh, Et puis euh, euh, là, dans un instant, c'est Christopher Callis qui déboule. Là, hein. là il est en train de hein. euh, Remonté à bloc aussi. Je l'ai vu dans l'ascenseur, il sautait, il faisait des, <laughs> cumulés et tout. Je me suis ouf à partir de 20h. ça va être terrible. Hein. <laughs> Rendez-vous dès 20h et jusqu'à minuit. On vous embrasse, on vous dit à demain. Ah. Ciao et merci, ce soir, dès 20h, retrouvez Christopher sur Radio Contact. Et s'il y a bien un truc qui a buzzé aujourd'hui, c'est le fait qu'en fait, on va retrouver notre pote Harry Styles des One Direction du côté du cinéma et pas dans n'importe quel film. Un film signé Christopher Nolan. Ça, c'est vraiment le buzz Radio Contact du jour. C'est Radio Contact. Feel good. nobody likes everyone And I never lie. Still holding on Something is going love yourself This is radio est aussi disponible sur radiocontact.be. Visionnez le live de nos studios et profitez des clips de vos artistes préférés. Happy Monday Avec Happy Monday, démarrez votre semaine avec une bonne nouvelle dans le Good Morning sur Radio Contact. Happy Monday, chaque lundi entre 6h et 10h dans le Good Morning sur Radio Contact. Chaque, samedi, 19h-20h, les mix de contact. Les mix de contact. Wait, I could have really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you. Shame, you said I was good, so I poured it out. Les mix de contact. Go, go, go, Sur Radio Contact. Rejoignez dès maintenant la page Facebook de Radio Contact. Contact. Soyez informés des prochains concours et concerts. Ne manquez pas les postes feel good de vos animateurs. Découvrez des interviews, photos et vidéos exclusives et les coulisses de la radio. Connectez-vous sur facebook.com slash radiocontact. We got it. Les vendredis et samedis soirs. Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. écoutez Radio Contact, il est 20h, on vous souhaite de passer une excellente soirée avec dans la suite Lost Weekend 6 ou encore les Fifth Harmony. Ça, ça, c'est Radio Contact. Feel good. likes everyone. And I never lie, still holding on. Something really going like love was like. This is Radio Demain matin, commencez la journée avec le Good Morning sur Radio Contact. Alors écoutez, pour le moment, la situation est plutôt calme sur les routes. Euh, ce serait encore mieux si mon truc ne plantait pas complètement, mon ordinateur. parce que là, je vois son écran tout blanc. Oui, il y a va nous dire là Voilà, c'est juste génial. <laughs> Alors il y a planté. Flash qui Ouais, c'est tout. Il n'y a plus rien. Bon bah écoutez, euh, n'hésitez pas à nous signaler s'il y a quoi que ce soit sur les routes, étant donné que mon ordinateur a décidé de ne plus fonctionner. Chaque, samedi, 19h-20h, les mix de contact. Les mix de contact. Sur Radio Contact. Rejoignez dès maintenant la page Facebook de Radio Contact. Contact. Soyez informés des prochains concours et concerts. Ne manquez pas les postes feel good de vos animateurs. Découvrez des interviews, photos et vidéos exclusives et les coulisses de la radio. Connectez-vous sur facebook.com slash radiocontact. Les vendredis et samedis soirs. Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. R&B. 100% uh, Tous les vendredis et samedis soirs. Minuit, 2h du mat. It's Contact R&B. Contact R&B sur Radio Contact. yeah, yeah. We can work from home. Oh, oh. We can work from home. Oh, oh. Yeah, we can work from home. Oh, Oh, Yeah. Radio Contact. Radio Contact. This is my station to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. all playing the same game, waiting down alone. We're unknown and known, special and a clone. Hate will make you cautious, love will make you flow. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the wall. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Salut tout le monde, côté musique, dans la suite, David Guetta, This Is One's For You. On écoutera aussi le nouveau Bob Sinclair et forcément du buzz au cours de ces quatre prochaines heures. Chaque soir, il fait le tour de ce qui a pesé dans la journée. Christopher, 20h minuit sur Radio Contact. Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un chouette jeudi. On le termine ensemble ici même à l'antenne de Radio Contact avec évidemment plein d'artistes que vous aimez, toutes leurs publications Facebook, Twitter, Instagram tout ce qui a buzzé aujourd'hui sur YouTube, tout ce qui a buzzé sur Internet et tout ce que vous allez nous envoyer. Voilà tout simplement avec quoi on va se marrer durant ces 4 prochaines heures. N'hésitez pas à vous connecter à cette émission. Vous connaissez le principe de mon Snapchat. Kali Radio, c'est mon pseudo. un pseudo, que vous tapez en un mot. C-A-L-I Radio, Cali Radio pour m'ajouter sur Snapchat. On se connecte aussi du côté de la page Facebook de la radio. Au durant cet après-midi, j'ai reçu un chouette buzz. Il est signé Momo qui nous écoute à Tilchâteau et il a envoyé ceci. Salut Christopher, je sais que tu es toujours là pour nous et que tu lis chaque message. Alors je te parle d'une fille qui s'appelle Maggie Rogers. C'est une fille qui a participé à une masterclass de Pharrell Williams sur YouTube. La vidéo a été matée 2 millions de fois sur YouTube et elle avait marqué cette demoiselle Pharrell grâce à un son qu'elle lui a fait écouter dans un studio. Aujourd'hui, elle a sorti son morceau sur SoundCloud et il a été écouté 300 000 fois en quelques heures. Son histoire est juste trop belle. Elle participe à une vidéo sur YouTube, Pharrell Williams la repère et aujourd'hui elle buzz. Eh bien cette demoiselle qui a tapé dans l'œil de Pharrell Williams, Radio Contact vous l'a fait découvrir juste après David Guetta et Bob Sinclair. Excellente soirée tout le monde de Vos ou J'ai ici un message pour tous les profs peau de vache. Hmm. Messieurs les professeurs, ne comptez pas les jeunes trop durement, alto basse côte, des cocoteurs. Dis, ces histoires de côte, ça me donne envie d'Andalouse et de côte à l'os. Oui L'Andalouse préférée des cocoteurs, la voilà De Vos À table Il n'y a qu'une seule radio qui peut vous offrir Rihanna à Atlanta et Barcelone. Le concert de Puggy dans votre ville. Place on stage pour le concert de Beyoncé. Votre city trip à Los Angeles et New York. Et les tout derniers accès pour Tomorrowland. Radio Contact. Votre radio. the